Presioa gobernuko alde sozialistaren gainean dago argibideak eman ditzaten eta horretarako Sánchezen eta Barne eta Defensa Ministroen agerraldiak eskatu dituzte, baita CNIko zuzendariarena ere. Espioitza jasan duten alderdiek, Benegak, Mas Paisek eta Konpromisek egin dute eskaera. Dame tu cuerpo, Pegaso! Enteratu alzea! Zertaz, gamusinoen prezioa berriro igo dela? Ez ez ez, gure baiaran iratza berri bat hasiko dugula! Abai? Ah, eta zertazoa, Slow Foodi buruzko podcast hoietako bat izango da! Baizea, ez Bigfoot ez da prostataik, hau benetako iratza bat izango da! Ertziok du izena, zuzeneko emisoakin da guzti! Ertziok, aila hostia, ze ona, ederkiziok, eta zer egingo dezue bertan? Ba, naste borraste bat izango da! elgarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa, pixkat denetarik eduiko dugu. Eta guzti hau gaina umorearekin. Dira, batzuetan serio jarriko gara. Ertziok, hileko azken ostegunetan, gaueko amarretani, kaurera, hartzazu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratia! Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, bueno, bueno, bueno. Gabón sin chiqui de ok, ser modúciate. El tío bai, ki de bai, eh, que eh. Ona eta merkea. Ona eta merkea. Eta doañik, eh. merkea ez doainik Eta libre. Eta libre. Yo. Hemen, zerbait entzuten zuten da, bai, hemen gure eskubian. es, es, es, es, Bati, bati, bati, probatzen bai. Eh, urbildu, eh, norbait da, hemen jarri baltzarete biok oso, oso ondo, eh, kono eske hori fokalean, ez, ez fekala, kono fokalean. Eh, Guztio jendia, sea, irratian atzean, eh, ez daki, pentsatzen ari da, zindia, oie, zinditu. Eh. A la derecha, con 80 kilos de peso. 80 kilos de amonado. De <laughs> amonal. Y 40 de trilita, que hori agian urrengo. Trilita, bai. Oida <laughs> mala gente hoy, eh. Oh. Gallego <laughs> Urbildo bestela ez da entzun zure e, bai. piropo hori. Zesan dezu direla? Eh, ni detalle trilita bearrean triliaus. Triliaus. <laughs> <laughs> Bi chamarra ya, eso. Justo más hasta ensayo ta mama. Bueno, eh Bueno, palikeman daukagu durekin, ¿es? Zu palikeman. Ni palikeman, ni teiteko presto, o sea que a tope. Ahora tope Torri Nice Red Bull aquí, o sea que <laughs> Eta eta Eta bai, ukago beste oh, beste eh, izena Erdi palindromoa dala. Chirrich Bai, bai, gabon, gabon, hemen, placer hutsa horre hemen zuekin. Hori txirritan bertxio... Eh. bai, txirritan bertxio motza, eh, nolaita esatearen. Txirrit klas bat mesedez. Nik uste, eh, txirriak erretzen duelako dela. Bueno, eh, zuen jergan txirria erabiltzen da horrendik? Hora gure eh, garaia. Milenia ez dugu erabiltzen. Ah, vale. Iska boomer, eh. Ez que hori da. Ah, ah ya estamos! Boomerra naiz eta arro nago. Eh, eh, eh, eh, eh. Ta txikle batzantzatak izute. Bai, txikle. Txikle batzala. Liamos el txikle. Nabaitzen da entzuten duela, ertziok, eh? Bai, bai. Eh, gure palik emanek. du. El tío zaleak existitzen dira. Joder. Balaki gure millennial boomer pike hori. Eta gaina, ba, azpimarratu gara dugu. Ez garela ez da millennialak ez da boomerak, baina bueno. <laughs> baina bueno. beti saltzen du gaiago, eh? Polemika emateko, bakizu. Eh, eh gure, gure harima beti izango da gaztia, ez? Bai, oire bai, oire bai. bai. Eta saldua. Dakago pikea bai hori hartxungokoekin. Hori hartxungokoekin? Zin bai. Ba? Hau, erdi hori jartzu arradi hauek, eh? Kontuzte? Bueno, eh, erdi hori jartzu arradi eh? Familia jaba dakau bintzat. Gubia dakau. Nun entxaiatze ez eh? Guk. Goiko eskolan, debes place in the world. Bai, eh. bai. Baina hori esango nuke ez dela, hori hartzen ez bizkati independientia dira. Hoi da, hori esango nun. Karo, aldapan daudelako. Bai. Daude independiente. Oh. Oh. Barras! Kreme de la kreme. Oie, izango litzake igual, beste... Beste, zakit, ez da bai da bat, ez da bai da bat. Ez da Inde Porque piercinga da pendiente, va, tere, bai. Hori da. Y el que te lo vende es el dependiente. <laughs> Tú eres algo dependiente. <laughs> O en serio, ni gauza bakarri jakin nahi dut. Arragua oi hartzen da, ORERETA da. Lan batean, lan batean, bai. negoen oi hartzunen, eta batzuk esaten zuten, ez arragua orereta da. Orduan esan nire Ba, goiko eskola ere, bai. bai ez, ah. oi, ez, oi, ez, oi, goiko eskola ez. Izango da foiartzun. Foiartzunen, foiartzunen ba, mambo balago. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Mambo, gogor erantzik. Bueno, eh, aurkeztu, zer gero er-, egin barko bai. diago elkarrezetatxo bat, ozer bai, gauai, ez? Hemen oh. bi perfil ezberdin ditugu, perfila eh, nola zan? Eh, Urbildu gehiago. Eh, palikeman, mesedez, zure bera aurkeztu. Beitu, gauza bat egin, hartu eh, hobeto mikrofonoa Bai, eh? En plan, reportero y charachero. Lasa, berrien dio zarata, si ya total, egiten degun, egiten degun, zarata zinika. Bertxolari bezala ez de, eh, eskuan bai, mikrofona bai, duki, bai. eta <laughs> ez egiten. eskua, boltsikoan, hain zutik nago dit egiten, Eta hemen txegaude, hasi, venga. Hemen txegaude, ertziok zaleak. Ai, mesez, pikoa gatetzen. <laughs> Ya está, censurao, jetxe izuz volumena, tío handi diate bantxo bertan kotxe estripu bate, ondela baten bat. Ba, <laughs> bai, eta eh, audientzia guztia galdu dugu. Bakarri dago audientzia nazionala gure zelat, guri zelatatzen. Eta ama ere bai. Hau pa txirritxen ama! Eta pegasus bat dago hemen. Uitze izango da hori. Pegasus bat. Arukestu <laughs> eh, zure burua. Bueno, lehenik eta esan behar dut unkituan agola, bertxo hau gero, ez da? <laughs> Biziki kitzik garria izan da. Eh, eta gero, bueno, bani palik eman, ez da? Hemengo bi personaje hauen laguna, Batez ere, farra laguna, COVID-en bakizu, nola galdu zen ituzten lagun hoiek, e, eh, zen ituztera ikusten larun batetan taola, ba, hauek dia gure eh, farrako lagunak, esan daiteke. Ta bueno, e, aipatu behar da, elkarrizketa hau edo, itxizela sindikato tabernan, goizeko bostetan. <laughs> negoziozio gogorra izan zan. Ai, orduko negoziazio ondoren. Hori da, <laughs> katxea oso altua da, kate. oso eskertan Eta katxia eze altu erantzegoen katxea, erdi utxa, egon gozan. <laughs> Eta hori oso eskertua gaudela menetatik, eta berrundo pasatzen zuen, entzuleo. Bueno, bueno. Eta beste aldean, aber? Bueno, eta beste aldean hemen txirritx. Egia san mikrofono aurrian jardundakoak, noiz patxe, baina bueno, izketan gutxixio. Orduan, ba, bueno, ea garrun la molatzegean, ikusten da hemen kompainia gaudela, eta nik uste saio txukunengo deula. Baina nik uste eh, baiarako kultura erreferente badiria, badiria ere, ez da? Bueno, bueno. A ber, bueno, nik esango nuke, ez? Batek, zuk, ez? Eh, barkatu, palik eman, zu non jotzen duzu? Bai, bueno, ni kain alde ditut, oantxe bertan eh, esan bezala Shangri-Lan, eh, aigea beste proiektu batian ere eh, aire izena duna, eta aerea. Aerea. Aerea. Bak izertan aerea, euskeraz, euskal frikia ezea. Aria, bai, baina aeria. Aeria, eh, zue bakizute euskerazko lehenengo iztegia, leizarragan iztegia. Bai. Pues bai. bertan, euskeraz, doinuari hitza emateko lehenengo erabiltzen den hitza da aeria. Orduan, ah. euskerazarrean arrean, doinuari aeria hitzen zaio, eta horregatik da izena. Oh, e, originala, eh? Originala, eh? oinibela, oinibela. Egunero zerbait ikastea. Eh? Jarra txukuna, eta guzti, eh, hemen daukagu eh, pertsona Ta txirritz, bai, lotu dakana. Bai, bueno, eh, bueno, txirritakin, eh? antzeko eta zungutxi esango nuke maia edago kionen, baina bai, mertxota nibiltze pixkatian, eta bueno, eh, bai. soinu aite deu, kilkerra bezala, txirritxe bezala, eta bueno, guberre bai soinu aite atorri gaunea. Ongi, ongi, ongi! Oso ondo, Ui, sarrera! Eh, bueno, bueno, bueno, kreme bueno, kreme bai, beti eh. bezala hemen, eh? zebolletaz dago, keko, eta, eta kafra. Kafra, kafra. ez? Horre, atzian zabetenak, ya, betikoak, ya, zuen etxekoak, ya. Bueno, lagunok, pues nada, hasiko gea gure tertuliarekin, ze, bueno, gure sarreran, e, ba, gure entzule jakingo duten bezala, ba, beti hitz egiten dugu pixka ba, aktualitateaz eta zer gertatu da, ez egin dugun azken hilabete ba, honetan, hilabete bat eh, daukagu ba, irratxa jota, irratxa jota artean, eta gauza asko gertatzen dira. Bai. Eta adibidez, e, eh, goza da, karo, hasieran jarri dugun audio bat, baina zuek zuen adinarekin ez dakizute zer dien, e, e, zea, marrazki bizidunen oien e, bueno, haotxa edo, edo esaldi, dame tu fuerza, Pegaso! Ah, bai, Ezagutzen bai, ez zute, bez? Nei sonatzen zin, nei del Zodiako, zan. Oso, ondo. Pegaso, ez dut nopan zaldi bat. Zaldi bat. Zaldi bat, ez dakiz bai, zan... Eh, ai, <laughs> dragoi bola, garai horietan. eh, pues baitare, ba, anime japoniarre eh, horiekin, ba, animazio horrekin, ba, zegoen kabarioso zodiako. Baitare, campeones bezala eta bla, interminable izan. Bukazina. Eh, bai. Eh, datito, eh? Hemen eh, eta horren zen. Gute bumer baina eh? Zegoen eh, ba- Pekatzen den zutuzkia. Zegoen bat. Eh, ba- <laughs> eh pues, eh, zane, eh, eh? No, ez daite etortzen erain. Baina, dame tu fuerza Pegaso. Eta armadura bat etortzen zitza joan. Eta egiten zuen Pegasoaren, eh, konstelazioaren, jamairu mugimenduak. Ez dakiz orta, kamehameha antzeko bat botatzen zuen. Eta onda espansio baten bitartez ba, Putin izango baliz bezala edo euskalo, ah, ba, zumba! Ba. Horre, botatzen zuen jendea lurrera. Obama, Obama. Edo, Obama, edo, Obama. Eh. Iruñako eh. txupina zua bestela. Oida, oida, ez da. Edo hori lepuzker bat intimidadean, bezala. Bueno, hori intimidadean zaude, zegoen kafra dago, bueno, bea bakarri dago, beti ezala, buzkerra botatzen badek, zuek zori ontsu. Hori da, da, horre, <laughs> gas, gas, kamara de gas edo antzeko batian zaude zure, bai. <laughs> No, pues bueno, eh, jarri dugu hasiera hori, ze, bueno, Pegasus hauzia egon du da, e, eh, bak, bueno, bak eh, bai, ez, eh? egertatu dan, ez. Eh? Bai, ez, eh, azkenan atea da Kate hau Madrien dakate kriston peloteoa, bereziki, ez, atea delako programa bat, eh, Israeleko gobernuak ateatako programa bere garaian, ba, espiatzeko, eta mundu mailan oso erabilia omen Eta ez dakit nolatan e, eh, estatu batetako ez, egunkari batek atea du ez. De, de New Yorker. Edo holako bai ez. The New Yorker. The New Yorker kultura maian eta referente omen da dizkari estatu batutan, da atea du hor notizia eta gaina jartzitu izenak ez. E, ba, espiatutako izenak eta horre ditutu eh, batzuk, e, baita atxibilduko beste batzuk ere ondituk eh, espiatuak. Eh, Generalitateko eh, zea, ba, presidenteak ba, ere, bai. Puchi eta Puchimon eta hori guztiak ere. Bai, bai. Bueno, eta bueno, ba, hori ondoren gainera gaur izan da paradoja sekulakoa Madrid bai, parlamentuan se va ba, bazirudien PP urbiltzen ari zitzaion lapso herida Eta ea eh, ya chebildu katera du Pegaso, Pegaso. Pegaso. Pegaso. Pegaso. Pegaso. Pegaso. Pegaso bai, eta orduan, bai, bai. ba, bozketa, edo, bueno, reforma de izan, zan, horreko zer, bai, bai. ni hor bai. galtzen, naiz, bai. eh, dauden, baina, bueno, onartu izan dia, ba, pues, bueno, lagu, jendeari laguntzeko hainbat programa, bai, alokaiu maia, la, diru laguntza, bai, erregai eh, mobidakin, ezakiz zer, eh, eta eta luze batekin. Errezek Ez ezkoa eman du. Hoxe da. Hoi kontua. Aki bai, izan diren. Baina HBU eh, kordea bai ezkoa eman du, ez? Eh, bai. Bai, pixka dantzen baten dia, gaur egun ditugun kontra esan na, eh, gure testu inguru politikoa. Hoxe bai, da. Bai. Ta gaur adibidez, ba, lanean, ba, justo kafetegi batean, la sexta jarrita zutela, ba, hor, hor titularra, ez? EH Bildu, EH Bildu favorece eh, que salga adelante las cuentas. Bai, Orun, imaginatzen dugu EAJ orain pixkat eh, urduria egongo da. Bai, minduak daude. Pixkat minduta. Ni nik ukatzen eh, dut, hau ez da berri. Ja, nik uste dute zea elkantzuruke hauek pegazu zoa, minio, beti egon da. Presupuestoak zianean ere ikusi genuen, nolako. Haremanago nik metaforatitearen aipatuko nuke katutxakur eh, marazki bizionak, ez? Nola bat eta bestia gorroto dira. ETV batean, bai. Bai, baina gero bai. beti elkarrekin hau barrakaten. Eta nire uste EH Bildu eta Estatua eta gaurrengo Partido Sozialdemokrata guztiak eh, harreman hori dakatera baien artean. Bai. Maite bai, bai. zaitut, bai. gaur bai biharrez, ez? Bai, dinamika hortan sartu dira gainea, ez? ez? Eh, poker eh, partida bat ezala. Hori da. Jo, nik mm. esatizuet, eh? Horri da, horri da. A ver, berez, a ber, Estatu Espainolak espiatzea eta mal, baino, berez, ke orgullo, eh? Que te espien por rojo y separatista, la hostia, <laughs> oh, da, eh? Currikulumien jartzeko, guau, wow, ni uff. Ez dakit, osea, ba, puxtarri bat gehiago, ez? Ba, ba, ba, ba, ba, ba. ez dago azaber, ja, nik uste dut historikoki beti pasatu da. Beti egon duda, eta, eta esango nuke... Eta sekreta beti egon duda, eta... Bilboko sedean, aukitzu zituzten eh, mikrofonoak, oain, nola da, Igor Melchorrek atea ditu ba, notizia batzuk, bai, HB... Ba, edo, bake prozesua negoziatzen egon zanean, e, otegi bai, eta Le pintxaron el mikrofono, eh, bai. Eh, No, no, es que agertu zien eh, baserri batera joten ziren, hemen dira, e, eh, zeuzoan zan, e, eh, zerrian. Ego ibarren, ego ibarren. Bai, bai. Eta horre, <laughs> aipatzen zuten, baserritikan, lehiotikan, ikusten zuten, <laughs> arbusto batzu mugitzen. Ah! <laughs> Eta hori, bai, imaginatzen, morta, bai. morta, morta, morta, morta, morta, morta, morta, morta, morta, ba, nola ziren agencia de la tía, la tía, la tía, la tía, que era así ba, zirela, joder, ba, que, olako, imaginatzen nuen, Biguaria zibilak, hor, elecho, <laughs> elecho eh, mozorrotuta edo, eta eh? mugitzen. hecho es muy ridículo, eh? el hecho sí. Baina oso tipiko, o sea, eta, bueno, curioso zait, noraino normalizatu dugu, ba, estatu espainola, eh, estatu normal badela, eta ordun claro, ez, oain ikusi, ikusi dugu, eh, baspiatu gaituztela, orduan, ostras, anormalidade bat, baina hau beti gertatu da, ez da? Hau ez hostia, ozera... uste uten, nik utxillo ez? dela, igual, e, eh, bagaudelako moruluta, igual, e, eh, nola bete transizio edo, bake protzuz hortan, baina nik uste estatu Espainiarrak eta, bueno, orokorrean, eh, mundu mailako estatu guztiak ez, dutela joera hori, eh, areri utzatuten oro zelatatzeko, eta mm. azkenian, ba, Nik uste ez dela ezer berria, ez nolabait esatiaren. Igual gaur egun daigarri suertatzen dela, e, behin garai berritan ba omen gaudeta hau argitera teatzea. Es que eh, Margarita Ro Roblesek, defentsa ministroa denak, esan du... Margarita Aritza! Margarita Aritza, esa, eh, ah. esan zun, Es que, ¿qué, qué, qué queríais que hiciésemos si unos separatistas querían independizarse de España? Da, no, es lo normal hori egitea, bai, eh? Bai, ez hori da azkenean eh, emeretzi urteko pertsonatek esaten dena, Ama, etxetikan ni joa, baina amak esaten dena, Baina norrek ingoizu ba, bazkari hobea edo aitak edo bai, amak edo bai, azkenean ez, eh, pizkat. Jun zaitez, baino ez nahi bai, jutia. Tipa honek egin duena... ikusten dut espiatzea. Baina... nik normal ikusten dut. Osa, a ber, ez espero dugu. Nik ez dut espero. A ber, este... gutxi, gutxi gutzen. hau. Baita ere. Bai, Gainan dara ma gutxi duitzen. Smartphone hau, nigo mendatzei zuet, askotan egon noizbenka modu avion jartzean, egazkin moduan, ze... Google eta hola Kajoi batean gordetzea Defectos, betu, eh? Instalatuta datorrena mobil batean Ta ezin dezuna, desinstalatu gainea A no ser F Android olako sistema eragile eragile bat jar, izalatzen badezu eta pizka jakinaren gainean bali mazaude software librarekin ba hor daukagu gure bai, zea bai, da azkena da pizka hori konsumo nauzia sartu zer esaten degun zer bilatzen degun zer entzuten bai. diguten eta gero anuntzioak horren araberako egitzen dira askotan eh, bai eta bueno. barkatu eh ez aztearren Margarita Robles izan zan Galindoren Nola da, konsejera. Bai, bai, bai, bai, estatu kontsillaria izan zen. Bai, bai. Hori da, ikusteko zeintzuk dien gobernu gizonak edo gobernu emakumeak eta estatu gizonak edo estatu emakumeak, ez? Zer da estatua, zer da gobernua, ez? Hori, ba. e, e, faio hundi jana dutzen zait, ba, errezeko, oh, hau gertatu da. Ez ez peo zen duten zuek, hau gertatu litek, eh? Eta gertatzen bai, da, eta gertatu da, eta gertatuko da. HB, ez espero ez duaz. Eh. Independentziarako, eh, zea, eh, boskak egon duzerenean, edo, zea, e, galdeketa hori egon zenean, ez zuten espero polizia jutea olako... Olako jarrearekin, eta guk hemen Euskal Herrian bagen Mundo de konfeti, ongo zer da aurrera o sea, mundua, claro, Es que ni, niretzat batzutan Katalanek dira como joder Mira lo que nos reprime el Estado Español tal eh, begiratu pixkat bibliografia, <laughs> ze egin duten ah. hemen. Eh? Nosotres la democracia. Eh, eh, Katalunian egon eh, nintzen, eh. eta kasoridez bukatu nun, ba, ambientea narko batzukin, bueno, horre, eh, octubre zeako sententzia eta zanean. Ah, lertu izut, narko. Ah, ah, narko, ez. Ah, narko. Narko, ez. zeuden en narko, que ba, eh. Ba, ya txiba, eh. narko, eh. Ya txiba, vale, vale. Horda, arrebozion del konfeti. Ba, ba, ba, ba. gatu nintzen, zea horrekin. Karo, zuen, mundua politia da, zakize, oain bosketa bat, hor gehatzen da gauza, bineo. Mm. Horre, nik uste mundua izatez politia, gauza da gainean ditugu noiek itxusten digutela, ez? Mm Bai, bai. Nik alare, osea, beti pentsatu izan detena da, hogeita garremendean, pentsatzeutenak, ez digutela espiatzen, ez digutela espiatuko lako jarrerak ez daudena, nik uste viven en el país de la piruleta, ba, en bai. la calle del caramelo, y, no sé, o sea, ya basta, o sea, drogatzea, pues bueno, está en tus manos, pero no sé, o sea, ya basta, o sea, un poco, abre un poco los ojos, amigos, o sea. Es que gure eskubideak urratzen dituzte. Bai, eta adibidez Twitterren, eh, sartzen zea itezu kontua, eta eske zuk apto, zu aptoa, oza, zuk bai. onartezu neurri batean, claro. eta bueno, hacer una seguición, eta dena dakagu Twitter, dena dakagu... Olako dena ditugu, eta hoi honartzen dugu, baina gero... Twitterrek erosi duena gero bai, eh? <laughs> Bai. Oooo, oh, da, <laughs> eh? Ah, baina, pajaro! Nik uste... <laughs> Pajaro eh, eh, elektrikoa! Zer esan duen Twitterrek erosi duenak? Erosiko du la Coca-Cola, kokaina sartzeko berriro. Tweet bat jarri du hori esaten. lo más, jauna, ez harritzekoa. Ez lo mas! Pues... Edo mas! Pues nik esate izut, eh? Gure herriko eta ikuste eh? <laughs> Coca-Cola hasiko dela saltze. <laughs> bueno, bueno, bueno. Joder, <laughs> baiet. Jode. Ez esan noiz, politikamente incorrecto, ere bai. Ze, claro, esaten zu, ez tabarrez dara ez da jendia sartzen, ez dara. A ver. A ver, eske, non bizitzea zure bai ez? Baina nik uste, Euskal Herri maia nik az, eske ez udaran batez ere kriston indigna garrapatu nituen, bakizu, nola dia, Andoni eta Urko eta eguraldikoekin? Bai. bai. esaten ziaten, bira. Gaur udara taldea bazer un solazo de la hostia. Ni sartzen nintzen tabernan, ta elurra. Ni que sale. A ver, <laughs> ¿qué pasa? Ete besat, o sea, no clavas una. <laughs> Eh, o sea, ni eh, ni guste pizkat horrekin, ez? Elurra neguan izaten dela mara mara eta tabernetan marra marra, ez? Eh, <laughs> bueno, gazteo pizkat Jongo gea horreatzen, zego minutu dara magoia, eh? Pasatzen demora, tizta eh? batia... Eh? Nezen urdu erdiko zea sarrera eminon. Bai, bai, bai. Eta bueno, guazen itzaikia pixka zein dezuten... Bai, Ilabete honetako aste... Zer gindu guen? da, nik oin kriston bombazo egon da herrian, ez? Zer? Oarso musika egon da. Ah, bueno, musika! hemen badago bat, Konzertu bat egon zan. Ba, eta bai, eta bueno. Antolatu genula, eh, bai, ez? Bai, bai. Zemuz egon zan Pues oso ondo, ze hasiera batean, bueno, aipatu behar dugu, barra, ba, bagenekien barra jartzeko aukera baimena genukala, baina bere garaian barraren baimena mantzigutenan ez genekien musukoaren arira zegertatuko zan. Eta eskerrak, ba, bieguneko diferentziarekin, izan zelaia ja azkenean kontzertua barrarekin, eta musukori gabe, eta sekulako giroa, sekulako rollo ona, bai. Akojonatu aginen, ze bakarri berrogei sarre inguru zeuden asteazkene arte salduta, baina esan dezakegu, egun pertsonatik gora etorri zirela austiralea, niesenea, kriston soinua, e, dagoen ekipoa, hobetu zutela eta nabaritzen da, zerbezakintz, bueno, hor gertatu zitzaigun gora bera bat, lapurtu zizkigutela irureun zerbeza inguru, haber, oh, oh, ea oh. gertzen dugun zer gertatzen dan, eskerrak, Erosteko aukera izan genula, ostegunean konturatu ginelako, aurreko gunean, eta kontzertua bukatzean, kalimotxa bukatu zen, eta zerbezak bakarri sobratu ziren ama boso hori lata. Wow. Osa, hor, justo, justo, taldeak pozi, gu pozi, publikoa pozi. Zurrute elegante. Kriston taldeak, gaina. Bai, eh, ez, bravo. Talde. Porko bravo. Eh, Zetalde jotzuten. Pues porko bravo barakaldarrak. Kriston taula dazkate, gaina. Ez nekien OST taldeko gitarra jolea OST talde mitikoa da, eta ba, ni korun bagaraian hilin itzanean, ba, aldiz koinzitu ginen, eta sekulako taldea da hori. Ba, gitar jolea jotzen zuen hauekin ze beraien kide bat hiltzan, E, porko bragokoa. Ta porko bragoko kide hau hil baino lehen, min bizi bat izan zuen edo lako zerbait, aukeratu zuen, precisamente kapi, hau, pertsona hau, kapi, izango zela, ber ordezkoa, eta ala jarretzen du izaten. Eta gero beste taldea, abi, e, bilabonakoak, Ba, sekulako eskurri Jende askori askoz gehiago gustatu zitzaion, ezan hain porko bezala. Baina intensidadeak, e, eh, momentu batzuk, bueno, e, eh, atmosfera, gola, baitare, haotxa, melodikoa, baina gero urratzen zuten mm moduan, nire pila zitzaidan. Ez dakit. Ba, gero performan ba, ba, egin zuten, ez? Porko brauko... Karo, porko zuten normalean surf tabla bat, eta bezlaria jartzen horre gainean, ikaragarrian izan zan, aretotik kanpo atera zala, taulan etzan da ze ikusi zute <laughs> bideoa nola demontre atera zan ate batetik justo justo altueran tipoa wow. da a punto burua galtzeko egon zala tatera zuten iesengo plazara Joder. penatze gola inor ordu goietan baina ziru izten eh, kostaleroak eh, esatukoak pues kostalero rockeroak Eta, bueno, oso polita izan zen. Ez que porko bravo beti leyendas, ez? Lehen ni kontatu ziaten, hasierako kontzertu danta hiltzeak sartzen zitudula abeslariak, eta... Claro, abeslaria da oh, naiko fakirra, ere bai. Fakirra. <laughs> Baina jaz du egiten, zeleno, grapatzen, grapatzen zuen, ba, selisteko horria, uh, grapadora batekin grapatzen zuen, bere, zea, e, xabelean, eta eta petxuan, eta gero bai, eh? aparte, bengala, bengala bat piztutzen zuen ipurdian sartuta. Hori jazte egiten. Errako jaitan ikusi genuen, hain dela bost urte. Osa, eso es echar sudor y sangre por un concierto, eh? <laughs> Bai, bai, bai, bai, Kontzertu Arte eszenikoa. Eh. Arte eszenikoa. Ripeko apere garaien kontzertu egiten zuten, eta joten zan alde batea, eta pota botatzen zuten, eta segitzen zuten kontzertuak. <laughs> Hori ripeko egiten zuten. Oain, puntatu dira porko bravo hasi dia berriz ere, bori, ba ripen, ez? Jaztan zuten? Gutxi kontzuten zaitut. Ah, bai. Osa, hoi, eh, arraseteko hauei, ditu, pota botatzen duten. Eh, arrasaban con todo, arrasatea. Arrasatea arra, dia la hostia, eh. eh Mondrau, Dia la hostia. Ta, por cierto, zukeko, ze, egon zinen oi hartzu arroken, eh? Hartzu arroken egon itzan, bai, gero ninekan ah, beste plan bat, ze, barriko atia zeon ere bai, presionaleko barriko atia junin gina, minon, baita ere kontzertuk ikustea pixkat, Hau ikustea Ze pasa zan? Sangrila ikustea junginan Zangrilak ez ah. zuen jo Sangrila ikustea junginan, a ber Ze gertatzi zan bueno, Bagia esan eh, ez behar bat izan genuen ez da eh, Gitarra jotzen zunak, eh, korrikan, bengala batekin Eskuarrezen Eh, ipurritik esartu zula? Eskumeinak hemen Ia, ia, ah? ia, ia, Zangrila ni uporko bravo Porco bravo ni zip sangrila ni uporko bravo Mino etxian intzun Etxian intzun, oida okerrena Eee Bakizu, batzutan beharrezkoa instrukzioak irakurtzea ez da, eta Antzaenez, ba bueno, bengala petatuzun alrebes, eskuan. No! Orduan, bueno, ba... Jo, baina eso queda guapo, eh, gero cicatrices. Puro <laughs> rey Madrid y la otra. Eskun minak, mira diziote, daukana ez, eskun minak, eh? espero dugu. Hori da, baina, bueno, esan behar da, oi hartzea rok, beti ondo. antolakuntza tope, hori indika tope, Zagin motea badakan etorri da noez, baina bueno. Eh. Ez? Ba, endika... Egoal gombidatzeko, eh? Kalean ibiltzen bada, endik kalera, jarriko jo. Hori da. Hori da. Kalean badago. <laughs> Ta, ta hoi, ta esan diaten ez, nire nintzen egon egia esan, ze justo hoi, gu gaude bai, zea, beste, oen gaude elektrotxaranga batean, matraka izan una… Matraka ta, elektrotxaranga. Ta jotzen zuten zu eta ta area juminan. Un poco fekas, bai. Fekas. Zer da hori, zekas? Feka da, en plan, falso. Gaur egun, falso. Tipo fake. Fake, oida. Fake, fake, pertsona bat, cuando es fake, es feka. Orduan, zuk igual, kalien ikustez du tipo bat, ah, que es falso, eta, buah, que feka. Y si no. la mierda, es que de feka. Que de feka. total, total. Fekal. fekal. <laughs> Feka, wow. vale, mira, fake, feka, vale, oh, vale. Horrela yeah. jartzen ez pizka gehiago zen adinaren altu, eh? eh. Juten bat trap konzertu batea, esan feka, eta bueno, bueno, bueno, vale, bai, ya integrado. <laughs> bueno. RG, RG. Bueno. Esan nipa feka. <laughs> Bueno, eta eta gero ze gehiago egon ze zu egon zilen hoia. Bai, onitza oso oso ongi, eh? Oso ongi oihartzungoak beti oihartzu harreko ekimena, oso oso polita, eh, bai. olako ekimen berriak eta gaina gora aldegatik zaintzan, ez? Kotxe kupian. Hori da, eh, bai, bai, bai, kupetan bai. intzan hori esan diate. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Da, kizon euri pila intzun hori da txarrena. Ze berez eh, tabernetan niteko intentzu jazion. Ni azkenean intzan eh, kontzo jopean udara txaspi jan intzan. Minua mhm. ongi, oso ongi. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta zeboieta zuibili zeinan hortikan, ere bai, kontzertutan. Azken zarata dantza, horrela izenburu zuten, e, zera, putuzuroko gaztetxeko azkeneko kon, kontzertuak ez, egon ziren. Ostegun, ostira eta larun batan egin zituzten kontzertuak, azkeneko kontzertuak, hemen ja beste irratzaiotan ja komendatu dugu ez, putuzuloko gaztetxeko kontua, emango zietela beste lokal bat, Zerautzen. Kafrak, e, kafrak egin zuen elkarizketa, bat, ez? bai, bai, bi gaztei, eta santziguten etzirela jungo, e, lokal berria izan arte, ba, Berez, ematen du bai. ja, beste lokala prest dagoela, ja, e, eh, azteko kontzertuak azkenak izan zielako, eta hori, mhm. azken dantza, nola zan ez? E, azken zarata dantza kontzertua, e, le, lelopean kontzertuak in, eta hostegunean egon ziren, Eh, marmol taldekoak, Larrek bat taldekoak Comic Sans taldekoak Eta Ke <laughs> sheriff Bai bai Comic Sans sheriff Eta ai, beste talde bat ez dela gogoratzen Times New Roman akaso edo? Times... <laughs> Maria Sans Hill <laughs> Mar... Maria Sans Hill eh, Ah, eh, ah, ezak, zan Izen, eh, abueloren talde bat Eh? Egon zan Metralleta? Ez beste bat Ez mm. ditu Lau letra dia Ai, ilotz Kane, eh... anne. Eta e, abesten du. Eta, eta izotz barrio abesten du bai, bai. E, bi abeslari ez? Kane, mane. Kane, hau, zabaitu lau. Eta dieresiz e, eh, zuen iz, izenak. Pane, kane, ane, an. Horrein Eta jende asko bai, bai. juntzen, o? Bai, e, o sea, bat zan, baina bueno. Managaitz? Ez. Ah jo, ba, abuelo da hue bezala, jotzen du, zakizten bai, bat. Bueno, gero, e, kartela be, begiratuko ez gero, baina bueno, oso bueno, ondo bueno. egon zan eta, hori, e, eh, aste buruan ebai intzien kontzertuak, eta jendez lepo, kriston beteka da, así que bera ez ondo, ez, eh, azkeneko kontzertuak izateko. Oso ondo. Gero, a ver Aizte gehiago, aizte indezute zueke bai hilabete honetan. Itzarekin batera, zerbait, eh? Itzarekin, e, eh, arkaitzak etorrentzete ontsorten gogora. Ah, Ia san, e, bueltan da arkaitzak, eh, saioa izaten da, horretako arkaitza taberran izaten dana, eta bira, pandemian bitarte ez dugu izan gozatzeko aukerek, baina ia san e, eh, bueltan da, eta poza handi izan zen guretzako. Saio derra esken ziguten Joanes Iarregi, Xabati Iarregi, Ekin Ezapiain eta Irati Alkantariak. Eta egia esan, eh, jende ugari bildu zen berta eta egia esan oso politxe izan zen. E, eh, nik uste horretan bertan dakagun ekimen politxenetako dela eta bertsoa bizi berritzeko oso ja. politxe izan Bertsoan etzi, etxian ere bai, ez? Hori da. bai, bai izaten bai, da, behar du plaza hori. plaza historikoa, ez da? Eta gaina holako ezagit, aipatitu aipatitun guztiak bertsolaritzan promesa dira, ez da? Eta olako plazat izatea horeretan, nik uste benetan, ezagit, nola, nola sentitzen zea bertxolari bezala, olako plazat izatean? Bo, nik uste, oi esatearen, ez, eh, askotan bertsoa mugatzen degula ba, oiko plazetara, ez, eh, Beti betik dugu, bueno, oikoa da, ez, azkenean pixkate eh, txobinismoak ina bailotzen, ez, ez, bekera jutea edo ilunbera jutea gipuzeko finale ikustea, Elitea ikustea, ez? Pixat, elitea ikustea, bai, bai ez? Pixat, bertso eskola, sinbera bertso eskola pixka horren kontra ere pixat iten du, ez? Bai, ez, puntuak erantzuten zuten eta nik uste hoi ez, e, plaza politxena izaten diela plaza falta dituzenentzako edo gaztientzako azkenean e, lehenengo harreman hartzeko bertsuakin ba derrigorezkoa diela eta beharrezkoak eta nik esango nuke premia badaola gaur egunean ere gutxitzen duatzen plaza di joazelako oso instituzionalizatua duelako azken aldin plazak, bat ez pandemiakin ba, legeak, e, azkenean arauak eta mm. nik uste plaza tabernako edo gaztetxeko plazak izan dira politxenak, dakatzulako esatea, nahezun guztia, akasulako tximeleta Trenarekin rimatzea. Orduan ba oso polizia <laughs> Beraz, ertziok ere bertxolaritza undergroundaren alde. Ondoski, beti, beti, beti. Gainera ni bertan egon nintzan eta jarri zuten Zespez alfombra bat, hor, tabernan oso bai. guaia hor, eh? Belar artifiziala... Ez, ez, ez, ez, xabo, kero ziztut lego gunin, zera... Eh, <laughs> Gue gaina nik upeak egin junintzan erostea, osea, que imaginatu... Ai, xamo entzuten malin badu... Emausia juntan... Xamo entzuten malin badu, atzen olako dikotomia, ez? Eh, jardinero bat, belar eh, artifiziala erostea. <laughs> Oh, feka... Ez que, haike, de jardinero... Zain gero belarra erretzea, gara, eh? Feka, feka, feka, ken <laughs> feka... Bueno, eta pertsosa jo zitzeiten... Hemendikan gutxia esan diate, ez, zu, txirri, txirri, e, eh, zera, kantatuko zula, con la creme de la creme, ez, e, eh, zamarbiko jaitan. Bai, bai, egia esan, ba. e, txirritxentzako hori bat izango da, ez? Angel Mari Peñarikano albiztu darrakin kantatzeko kere izango dugu. Saiatuko gea bere mailan aritzen. Noiz, eh, barkatu? Noiz hori? Normalean horrein eh, ba, izaten zan, le, no? San Marco inguruan bai. etzan? Ez, eh, ah. San Malbideko festak ospatuko bai. dira, eh, San Isidro egunean saio izango detik ergonirekin. Hori, noiz? E, maiatzaren amalauean izango da. Ah, amalau. Eta ah. maiatzaren hogeita batean, urrengo igandean, uste igandean, larun bat ez dakitzeazki. Baina bai, zamalbideko eh, semea izan da, gaur honen eburu ala dut, ba, hori bat izango, ez herrian jokatzia. E, eh, hemen dikan aldarrikatu nahi zamalbideko herria. Ze, ona. Eh, hori hori hori hori hori bai, eskatzen, eh? Opa, zama. Bueno, hori hori hori hori bere bertso batean zure baserria aipatzen dula, ez? Da, baita zuriare bai, ez ba- eh, da? Baita, baita, Ba, baserri da. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, eh? A ver, nola, gara, eh? Ala dio. Xorrola dotore, baita bordondore, ardotx paregabe gabe kantore, larra buru jartzen dut gobernatore. Oine baserria. Larra buru jartzen dut gobernatore. Eh. Eta bueno, ez, duela berreun urte inguruko bertsoa izango dela, eta hemen palikeman bai. larra, larra buruko semia, eta hemen txirritx bordondoko semia. Eh, Ertzioke eh, baka tablon de anuncios? Bueno, a ver, nola... Publicitatez Depende de ze Instagram bai, bat, bai, es que, kuadrilla nahi eh, traktore baten bila, Alba deskapotablia, <laughs> arkaitza horrekin geisteko, ze, si tienes traktor, bo, <laughs> eskal herrian, Bueno, ba, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, Si tiene extractor, ulertu dizut. <laughs> Extractor ya dimaga salida de humos. tiene historia Fuerza, fuerza tractora, tractor tiene. Si tiene ba, eh, extractor. Bueno, anuncio jarriko de Bordon. Guk eh, Bordondo baserrian badeu Lamborghini txuri bat, tractoria leante askoa. Tractoria orilla izan bar da. Eh? Tengo un tractor amarillo Más pare, galetzen, eh? Orain eramaten dena da Hori eta horria seguro ez ez Oie, agian Katalonia eh, Aragoi baina, beste gauza, tenik uste traktoriak ez zula balio txuleatzeko Traktoria honak ere lan hain behar du baserrian, eh? Hombre, noski, hombre Nengo eh, eh, eh. estiralian atxurrian, nintzen amonakin, osea que... Ondo, ia san, etxako mouko gizona. pues ni atxurran, atxurra ebiliko nahi, zagar dugu nean. Ah, bueno, hori gero, hori eh. gero dator, vale. Hori, hori da, hori da, eh. Como ailao, eh. Como ailao, eh. Oye, por cierto, arkaitzarekin gero, es que eh, daran magu geta mos, Usted, eh? gorko saioa ez dela Baina, diurduko aizango, eh. Eh, urrengo puntuan, zuko metatu bare, zu zeboieta. Eh, dakoago puntatu karro esta ibo. Bai, atzo egun itzaldi batean, eh, nola da, egiako, nola, nola deitzen da hori? Ez, egia bai. ez, e, uliako... Uliako baratzak. Hoi da, uliako baratzetan, egon nintzen, e, zer nolako lekua txokoa, bai. gulea espazioa... Eh. Txiltxokoa, txiltxokoa, eh? Txiltxokoa, e, guztiz txiltxokoa. Badakizu Europa mailan eman zietela sari bat, ez? Abai. Ah, ah, bai, eh? Udalak botatzeko nahian da bila espalin, ze bai, ori... oso jugosoa da, leku hori bai eta autogestion bitartez egin dituzte baratzak, e, invernaderoak, e, biberoak, ah, claro, e... eta hor gainea, nire aita zegoen hor eh, rezidentzian saninazion, eta eskerrak hori genuka lagertu, ze hor dago errepide hori ba, kriston zaratarekin e, kotxez josita tala, eta behintza da, nahiko ba, bidika bat, hor e, leku horren erdian, lasai egoteko, e, arnasa hartzeko, berdegune batean egoteko, mhm. ikuste, oza, e, txoriak entzuteko, sekulakoa, eta Europa maila demantzieten sari bat, e, ez nahi zorritzen izena zorain, baina Europako mailako sari bat emantzieten, eta orduan, Horrek, espero dut, behintzat, mhm. e, babesa bat ematea udalaren e, plan konstruktoren... Dugu gertatzen zera. nahi dara, gila zen beste hotel, da, bai, bai. bai. atea azar, bai, metroare bai, Baina, hain dela gutxi ikusi nun, e, nahi zutela, kristu nahi sortu hor, e, baratzetan. Eta ez ba, ez ba dezute ezagutzen Arantzai arantzai Eta ez ba dezute ezagutzen gaur Zeboietari erakutsi izkidan e, eh, argazkia Boa, argazkiak flipanteak Horren azpian, dagoen depositos dagoa daulia Biatzen ba ez zute horrela ah, bai, gugalen Flipatiko dezute zelako tokia dan Arko gotikoak ila, hostia, eta grabatu zuten internado seria, okerez banago, eta beste filme batzuk sekulako leku bada hola hor azpian ezkutatuta, baina ez ona arko eona, gotikoa da sekulakoa, increíble. Ur, ur bai, bai. depósito bat. Gaur egun bai. arko gotikoa, baina lehen ura zien gotikas en vez goticos. <laughs> oh, buen gotikoa Eta zer dio las goti, las goticas del abuelo cebolletica. Las goticas, ba, eh? itzaldia gaina pizkat metaforikoa izan zen, pizkat nola da? Eh, kolapso y decrecimiento hori buruzko itzaldi bat izan zen invernadero baten barruan egin genuen itzaldea eta metaforikoa. Eta hori, pixka bat deprimente da, eh? ze kolapso datorkigu, kolapso energetikoa, kolapso energeti eh, ekologikoa, kolapso soziala, eh, irien exodoa, ba, pixka mm. Bueno, bella bani, eh, Carlos bai, bai, Taibo bai. eh, irakasle oia da, militante libertario anarquista eta itzaldia oso ondo, oso ondo gontzan. Zenetek e, bai. antolatu zun. Mhm. Aspaldi antipori emendikan ibilitzen dare, bai, eta beti... Un crack, un makina. gai interesgarriak eta... Eta gaina beti bigarren maila batean utzten ditzugun hoietakoak eta fiskal lehenen du. bat. Iatzi hogeita bai. piko liburu. Osa, bai, bai, eta ataten ditu liburuak Que se caga la culebra, eh, total. Eh? No la Que, se la culebra. Zer da hori? Eh. <laughs> Bueno, esaldi berri bat, bai, eh? Esan bai, oso zarra da. Bueno, ni polemika sortuko ez, donostin inguruan, osea, eneko goia, ja, basta, osea, zenbat etxe, zenbat infrastruktura, talenguan parrandan junginen, bendinea, inabia cheeseburger. Oh! Eneko goia, ke pasa? Osea, kapital europea, de ke? Osea, <laughs> basta. Eneko goia, hartu, korrikako lekukoa, kontxo, pasatzen zaizula. <laughs> Burguesak sinan burguesas, esto no puede ser. Hori, ez da eh? <laughs> Ni zer da, osea, ya. Bueno, eta ja pizka gaia ba, izteko, sarrera izteko, ze sarrera izteko, eh, bueno, eh, eman digo, eman digo. Bueno, Sahararekin, Uf, Sahara gertatu dana, izan da, eh, guapito Sánchez egin duen jokaldia, bere... Perro, perro Sánchez. Perro Sánchez. perro, perro Bueno, txakurren baimenarekin, ze hemen ja. esan bai, holako espresioak askotan, eh, animalekiko... Txakurra, noble, txakurra baina... Pedro Sánchez ez pertsona txakur batekin, eh, komparatzea gaina gu bitxakurra. Bitxakurrak. Ba, bai, txakurrak, txakurrek, aitormen handiago gomerez Pedro Sánchez egon. Bai, Nola, zitzen bai, bai. dia zuen txakurrak. Noski. Bueno, nere txakurra deitzen dia izei eta latx. Neria hortzi. Hortzi. Hortzi, bai. Eh, hortzi, hortziok, hortziok. Hortzi zan zen gudari bat. Hortzi, Francisco Letamendia. Bai, bai. E, Euskadiko Ezkerrako diputatua kongresuan. Ere bai, Euskal mitologian zeruaren jainkoa hortzi. Hortzi muga. Hortzi muga. Hortz adarra. Yeah. Egunero zer bat, ah, ikusten da. Hori da, eh? eh? Bueno, pues, Sahararekin gertatu dana, ba, hori, ba, onuren resoluzioa potrotatik pasatzun, parlamentuan konsultatu, inorekin konsultatu, inkluso bere partiduko jendearekin konsultatu gabe, eta orain Marroko Marokiarrei eh, onartu die eh, ba, autonomia bat eh, izango dela Sahara. Bai, azkeneko, azkeneko ertzioken komentatu genuen pixka bat ez, otanen barruan ez zeola melilla eta zeuta ez daude e, otanen barruan ez eta estatu espainoleko parti izan, e, badago klausula bat esaten duena eta da melilla ez daude otanen barruan. Horratik, e, pixka beldurrez eta militarrez josia dago gaina zeuta eta melilla, eta ba, presio handia sortu omen dute pixkat. Ne galdera da ebai, eh, Espainiako, ez dakit, osea, energi, e, baliabide energetiko entzat, osea, zer da jugadau? Osea, niretzat PSOE, leheno ditzen nion PE, zer da, partido, sozialista ez da, oberero ez da, eta bain, espanyol, pues, segun entzat, erez, ordu noain da, PE. <laughs> Pero Sánchez ez, de PE. P, geratu da, P, Beste P gaitu eta antzeko parecido, eh? P, P. P de Pedro Sánchez. es que, gaina, energia kontuak egin... P, Energia kontuak hemen dago Kriston Meloia, justo gaur gertatu dena, Algeriak, eh, esan zun, bermatuko zula, eh, estatu espainoleko gaz eh, kopurua. Zeba, es, eh, Espainiako gazaren euneko berrogeita mar, berrogeita erdia, Argeliatik etortzen da. Edo gehiago uste, eh? Usteet berrogeita eh? Mm. Bai, bai. eta maika, eh? Usteet entzuetela gehiago, bueno. Eta kontua da, lehen Argeliak bidaltzen ziola gaza Marrokozi, baina mostu zuten. Eta e, bidaltzen du Europaruntz. Eta gaur esan dute, entzun omen dutela, Espainiako estatuak zein godula. Artuko du Argeliako gaza, eta bueltatuko dute Marruekozeko odizarretik, eta bialeko diete Marruekozei, Argeliako gaza. Eta Argeliak esan du, oie, hori egiten badezute, os txapamoz de verdad. O sea, ez bidali gure gaza marroko, si. O sea, la están jugando. Estamos contratuando. o dian, no sé, tontua dia. O sea, geostrategia, mesedes, por favor. Ikartzen duzu gaza, likuatu anaizuna, eh, estatu espainoleak geho, bueltatzeko Afrikara. Katatzen zu Afrikatik, Afrika bueltatzeko, claro, Afrika pobretzen duzu, beti, nola ez, El osea, elkar druke eh, inutila Pero claro, hori komentatu baldima da Imaginautu zer itzegin zuten Mohamed Seigarrenak eta Pedro Sánchezek Hor dago, gakoa, gazaren aian Mohamed egongo zan, vamos eh, Kriston eh, ez eta sunarekin eh, moja, moja <laughs> bai, Pedro, eman gehiago, eman ah, gehiago Eta esan, eh, esan dute Sei pertsona atxilotu dituztela Marrueko zen eh, ayunoa Baragua saltatzea batik bai, Baragua gatik Bai, eta hor pixkat, eh, bueno, oso, bueno, de, nik uste Marrokozeko estatuan, bueno, beste horpegi bat dala, ez, bueno, ez hauten dugu ere horpegia, baina nik uste Beste, bueno, giza eskubiden urraketa bat ikusten dola Marroko zen, ja, bueno, Sara Jarako herria zitzaiten hasi eta dela beste askotariko bat. Eta pixkata aipatzea, bueno, eh, Espainiako eh, errege eh, jaunak duen harremana marrokozekin, ez? Eh? Zein duten batzutan, esateko, bueno, laguna gea bestetan ez, eta nik uste dela beste adibide argi bat, ez? E, ze nolako harremana duten, eta horitako adibide bat izan zen ere, marrokozeko, bueno, emugak eh, ere zituztenean Espainari presioa sartzeko, ez? Eta nola duten pixkat hmm. farra, e, herri nola gean gu pertsona bezala, zer esanik ez e, inmigranteak e, baten alde eta mm -hmm. behain bizita mm baten alde borroka datuaztena eta ez nola farraiten duten gaur egun. E, nik ezakit bak kasua komentatzeko e, irurogeita margarren amarkadan komentatzen zen Espainiako errege zarra Juan Carlos, oain Espainian bizi ez dena. E, bueno, edo, edo bai. Esan duten bueltatu dela. Eh? Nundago. Galiz, eh, dago zelarretan. daka etxe bat eta polizia nazionala dago Sanxenjon agertu da Polizia Nazional pilo bat, eta esaten dute dagola. Bueno, bane, nere estoa zan, e, nere puntua edo, esaten zuten, e, zera, Juan Carlos, e, Marrokoseko errege zarrakin, berri zen ezakitu haintxe bertan, e, oso harreman hona zakala ez da, eta errege berria etortzean, Espainian, jatxisan prezioa, esponentzalki gozela. Ze iruitzen? Nola, nola, nola, nola? Espainia, Espainiari dela, zea, diru ateratzen eh, komerzio ilegaletikan. Txokolatearekin. No, Eta ez da pakito txokolatero. Bueno, isil dungo bestela, vamos, a audientia <laughs> nazi onal. O nazi onal. Anal. Pegasus, hemen zaude, bai? Pegasus? Bueno, bestela online entzungo agian entzuten ari. Seguro, da. seguro, bai. Jartzen du, entzule bat daukagula, seguro Pegasus dela. <laughs> Bat dakagu! Seguro. Pe Pegasus. Txiritxera <laughs> bada. Hostia. edo, edo gure familiarren bat. Euskalo. <laughs> bai, ez, ne familiakua pegasuseko ez seguro. <laughs> Edo, nire mobila lehen jarri du bala, ea, ondo entuten zan. Bueno, pasako dugu horrengo... Bueno, Zea besti sartuko dugu. Hori da, pues, ez? Gertu dazkago, oseak, egoazen kortenia entzutera eta gero azalpena. Oazo taldea, genekan kuña bat. Oazo taldea. Ai, bai, no sé. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hertzio, Hertzio, Hertzio, Hertzio, Hertzio, Hertzio. deco, ¡A bestia. Bueno, bueno, bueno, pues eh, Bueltan gaude, dugu gure Kuñeta, eske gainak, gurekin gaude Asiratikan Sangri la taldeko ¡ah, Primizian Bueno Bai, bai. que van, bota Bueno, pixka eta saltzeko, ez da eh, shangri proiektu bat eh, Zautze zute Beni Autobus magikoko gitarrista izan zena ez da Pues intzun proiektu paralelo bat bere abestiekin Eta no, nahi egia esan, reklutatu ziaten, oen dela urte txobat edo, bajista izateko. E, bajista mal. Dia gitarristas frustrauz denak. Ni ikasi nitu urte, baina dia kon 4 kuerdas. Ben edari favoritoa, tonika. Musika ez dakitena kulertuko dute. Eta <laughs> eta justo hau bestia hau da, nik uste, nik behintzak gehi, pertsonalki gehien gustatzen zaitana. E, grabatu e, ijituko estudiotan, Julen mhm. Etxebestekin, e, Hoi dago, arraguako futbol zelaia, intxizu jatetxea. Bai. Hor frentean, goiko eskolako... Goiko eskola antzeko etxe bat. Hoi da, eh? antzeko bat, eta goian dakate estudioa. Eta hor, grabatze asko endikaiako lefek, julenek, eta horrela. Eta hoi, egun batean grabatu genuen disko guztia, eta gila esan, nahiko... Ne, ne nahiko soinu politia dea zan, eta haber gustatzen zaiz, Barkatu, egun batean grabatu zenuten diska? Dena. Ze bat abesti? Ez, gutxi gutxi. Bost abesti, osea, epe bat. Osea, gutxi, baina... Bueno, oso eta nengan A la primera edo zer? A la primera ez... Baino biru toma eta... Galetu barritzu, eh? Ze galako denbora, ostia. Bai, bai, bai. Eh. Bai, prozesu egia esan, nahiko, nahiko gogorra, intensoa, eh? bai, ez? Azkenean estudioan sartu, eta sartu ginen goitzeko behatzitan, eta ginen gaueko behatzitan, eta ja, bueno, bukaren oh. deliratzen, ozera... Baina galdera, ba, grabatzen zenuten, bakoitza bere instrumentua, banaz, bana. Pistaka, hori da, lehenengo bateria, gero bajoa, gero gitarra, eta gero hau bukaran. Habian momenturen batean erabaki zenuten elkarrekin, eh, zea, bi, e, grabatzea, baina ez, egin zenuten banan-bana. Hori da, Gainera, hori da. Elkarrikin ratoa duen bakarrak, koro batzuk, e, YouTubeko esto, bioklipean agertzen dienak, eta nik kriston jetamen atatzen aizena, por cierto. <laughs> Osa, que, bueno, ikusten bazute, osa, ne jakin jakina bazute, Shangri-La behiratu, isildutako hitzak, eta kriston jetamena jartzitun tipua hori naiz ni. baina <laughs> guapa dekena ez tekeun bateako, eh? Hoi da. <laughs> Ona, ona. Ze, abesti aipatu dezu orain? Antxertan, isildutako hitzak, ez da, eh, Ointxo bertan, aipatuetena bestia isildutako hitzak, da nik uste rokeroena, kaineroena, eta, bueno, eh, hainbat, hainbat ezaugarri ditu, e, melodikoki neko kanta politxan ere ustez, nik esatea gaizki do, baina, bueno, esatea jaten, no tenes abuela, tengo dos, que, bueno, garantizau. <laughs> Eta hoxe, haber gustatzen zaizuen, eh, ezakit. Oie, eta noiz hasi taldean? Berez hasi zian, 2000 eta mazazpinguruan, uste dut, mhm. uh -huh. ja benik intzituna bestiak, baina sartu nintzen lehen urtian, izan zan ensaiatu, maketak grabatu, Eh, publikatu, eta gila esan, noen izan dugu paraitxo bat, e, joko genuen justo oi hartza roken, baino ezin izan dugu, osake, mm, bai. guain, haber, zitegun, baina bueno. <laughs> bueno, ba, entzutera. A ver, a ver. Justo dugu abesti hori, así que gozatu. Bestela, YouTube-en esan dezu dagoela, ez? Youtube eta Spotify ere bai. Spotify ere bai. Venga, Shangri, gidoi, la. Se... gidoi, la. Hori da. E, marra, marra, erdilla. Hori da. Ez oso bat, zegero, se nos bala, oia, un poco. <laughs> Gaurkoan galduko naiz Zualdeko berriak Eben dauzkagu bertan Zuen aurrean Etiok zualdeko berriak zintzilik irratitan Alapa erdian Alapa, alapa Bueno, bueno Jo Bueno, oaino, no, barzoleko berriak, ez da? Beti bezala, eh. dauk egu xailau, pixkate, barzoleko eh. Azkeneko panoraman ditugun ba, kulturekintza eta beste hainbeste... Bai, batzutan da, ba, elkarrizketa gaurko pagenaukan ba, ba, bat... Bagitun bi, eta azkenean ez da bat, azkenean ez, baina bueno. Ja, bueno, justo, gombidatuekin bai. salatuko dugu denbora nik. Bai, e, bat, bie, bai. Oza, aietako bat, nik e, eh, pixa pitatekari lanetan nire nintzen, bino, eh, esan nire pixkatu hain e, krabendela kren gombidatuak ekarritugu eta ez da planare e, ekartzeko beste gai potote bat ez nahikoa dakegu eguekin, eh? Nik esate, izu, palik que zehaz zergatik naiz, o sea, irautegu bi ordu. <laughs> Bi ordu berez. Berez. Eta gaur 5 ba- minutu barrun ordu bete geratuko zaigu. Nik uste dut gaurko izango dela bizkat eh. luzeagoa. Eh. Ez da inzaia, iriste. Ah, Eske, dakagu dit no, ditugu bi ertziok. Ertziok ofiziala dela bi ordutan isten dugu eta gero uzten dugu grabatzen eta jarraitzen dugu bizkat ertziok estra ofiziala. Baina hori da nahiko arriskutsua. Ba, eh, egun batean... Tabiar bihar lan eguna, dalkago. Wow. Amaitu ba, genuen ba, hemen, <laughs> etorri zien iru irratikide... Fa, bueno, bai, bai, bai, es que, bai, latzen gal, latzen gal. Luzea juntan. Guazen, guazen. Bueno, a ver, zer daukagura. Ori eman bi, hemen. Hori bukaera, bai, bai. bai. Hori bukaera. Palik egon da hemen beti. <laughs> Hori zula jai. Apuntatu hor bukaerarako, hori, apatu ez zuna bukaerarako. Vale? Eta gero ja bukaran Artzen ditugu, ditugu papur horiek, geratzen zaizkigunak hor... Bai, eh, azkeneko uneak dira <laughs> papur uneak. Bai. Papuar Nova Bueno, zer da kago ba- larun batonta? Puerco Bravo. Tontan daukago ez, sardeuna, eh, ez, espali. Eh? Sagrado eguna. Sagrado eguna. Sangrila. Sangrila. Sangrila bizkat bota, ez? Bueno, esan behar de sagardo batzuen <clears throat> zaporea egun horietan izaten dela sangria baino kerragoa. Oh, oh, oh. oh. Aitortu batzuk, eh, bizakit, propaganda ikia datoz, edo, edo jendea usatzeko, beraien, zagarrote. Bai, Ni Bai. Bueno, urtero dago baten bat. Ni pasatzen zaitena da, sigarren basoa eta gero, ja zaporia, ose... Oide egila da, oide egila da, ja zaude Ostras, ba, bai, pues hori eh, dago, eh, zera, eh, eguerdian, aipatu behar dugu, eguerdian, aurkezpena ezagoa, dator, bueno, materiala egongo, eh, Alondigan onduan horretan hor xenpelar plazan Egon goituk bueno. zintzilikek albondigak salduko ditula eh, eh. Albondiga Almondiga Ez dakigu hor, a ber, ez dakigu non jarriko gean, baina, a ber, jaitxiko dugu Mai bat, Baina zerek, zerekin, ba, gure materialarekin, ba, ez, eh, imanekin, zintzilagun eh. e, karneta, nahi duenak ere eros horrez, ogeita mar euro, eta pixkat, eh, pues, irratiko, dokumentala dauzkagula pila bat, hor bai. pila bat, ere ba, irurotan, bufa, oh, bufa, bufak, hori da, pixkat, eta ez, haber, un ez, pues imaginatzen dut, kokatuko garela horren guruan. A ber, orain dekordua ez dakigu, espero dugu eguerdian izatea sea, que hori. O sea, tablón, de anuncios en dago antxe bertan gure traktoria, ta bere sede, zerosi, zintzilik irratiko materiala. materiala Kalitate ona, ni baitu gauzak, baina diseinu politxak esan behar da. Oso politxak, Gusta askokin nina. Sipiroi artisauak iten dituzte gure movida guztiak. Ba, unos cracks. Gaitare, gaitare… Eta hori, bai, bai. eno, sagardo bi garaietan edo bi, banatzen da goizeko mm -hmm. edo guerdiko eta gero aratzaleko Demagun, zeitan. Se eta gero sesion golfa. Bai, bai, bai. Ez, nik ez nuke, nik horrela banatuko. da A aurrera da sesio golfa. entzako sesioa, porque hemen bakarrik herrikoa gaude, eta gero, Arratxale, zeitan... Renteriko da, oazualdeko jende pilla. Unota Ne batek esan dut, gazteizetik ere jende etortzeko hemen dela. Ah, Gazteiz, eh? autobusak ez? Ba, dia andoaingo jaiak, zumaiako jaiak… Saturnotik etorriko diare, bai, ya bera, estu jarkin. Pegasus ebai etorriko da. Pegasus Danak, danak, egin Pero gastetxe ere bazkaia autogizan… Bai, bai, bai, bai ba, gastetxean, bosturotan, sarrera badozte ustuz sindin eta argaitzan, talandanen ere. Eta nahi duna hartu ditzala, e, boste eurotan gero bazkari autogestionatua Eta gero kontzertu bingo ditu Ez, ez, ez, ez, Musika Pintxada Pintxada, bueno, bai, bueno, kontzertu Uau, uau, bai, uau, uau Ez, ez da kontzertu da pintxada bueno, bat, ez? Bueno, vale. Polémica. Ez laura goi pinchada, pintxada horiek, ez? Eh, buko oso. da ez da? Amaiketan. Amaiketan. Ba, bueno seguro peteko dela. Osea, que guai, osea, xagar duguna zumarrian bukatu ondoren, gaztetxera plana. Gaztetxera danak, noski. Eta zelan gaztetxean, kontzortu da daude. Este es bueno, este pinchada, pinchada. pinchada, pinchada, pinchada. pinchada. Bueno, vale, vale. ez dago esta pinchada. Tartu no música. Bueno, pues... pero hori bai. pin... Giro a gongo da. Hori da. DJ la mía gongo da, zer esaten duen mendiga. DJ la eh, mía. Ezakit, ezakit nori zango, seguro palike da gongo dela, hori bai. Eh? Palike seguro, eh? <laughs> Geni gaina, aste guztian joa uniko lanak iten, etxeatea gabe, gaur izan da aste guztian, lehenengo naizena aizena, osea, wow. metraieta baka. Ah, berdin gabitz, berdin gabitz. Ona, ona, ona, gaina karri du, bai. eh, dari bat gaina pixkat berezila, aguantatzeko ere, bai, gaurreko eguna ez, eh, txorri <laughs> Ni dakat bazkaria, laneko bazkaria, eta gero, lankideak eramango ditut alamedara, zumar dira. Alamerdara, alamerdara. espero dugu zure eh, azkeneko laneko baskaria ez izatea. <laughs> Ona, ona, ona. Ez ez ez. Ez ez ez. Argi dago nada, denok daukagolak sakulako gogoak. Bai, nikuzteu beteko dela, beteka da bateko bai, dela. Bai. Larun batean izango da, neamak esaten bezala, renteria la ciudad de la alegría. Van a pasar cosas. Bueno, bai. bueno pues haukago gainea, laster auzoko jaiak, eh, pontikako jaiak, ala berda. Jo, eh, miño, eh, eh, etxo, itxagar dugunakin, ah, bertxolariak egon godia, eh? Bai, bai, bai, bertxolariak egon godia. Ah, bai, bai, importante. Eta mendika, aipamena, zor diego, aitzol pikabea, eta kepa izasa, bertxolariai, bedek, atxaldeko bueno. Ireki eran eango eh, bueno, amar minutuz edo, bertxotan, eta bueno, eh, mhm. ni uste, sagardoa eta bertsoa beti denik eh, elkarrera ondo ezkondu diala eta bueno, nahi dunak ba, horrekiko du bertxo eta gozateko. ere ontzinean ez da, txirritx, e, eh, botazen uste bertsoa gaina esanti datenez, bertso eharra botazen ditun. Uste grabatua daola gaina hortikan. Bueno, nahi behintzat bideoik ez aitiritsi eta igual obez iristia. Boa, egia esan, e, guztu haitu ginen eta, bueno, behin aukera luzatu zigutela, omen parte hartzeko, ba, netzako hori bat izan zen, ez? E, eh, Sagardo parte hartu izan duen jendia omentzeko aukera hainbat urte luzetan lanean haitu dianak, errigintzan, eta hori bat izan zenetzako. Beraz, bertxolarin partetik, larun bateako zinda plana, errenterian bizi naiz eta egin zaida zu Gaur da zagar duguna. Bertxo. Guskizuna, eh, bertxo ikuskizuna. <laughs> Bona, eta omenduak izan zian, por zierto, zio que nurrengo eh. proiektua, irrintzilari txapelketa. Bueno, bueno, bueno. Total. Alarma nuklearra, hori ya. <laughs> Botoi gorria, beito. Botoi gorria. Aizue, digo toi gorri dazkate, mele. Eh? Bueno. Zue mikrofonetako, da. Oizzer da, puti mezala bi botoi. Pues eske, bi botoi gorri dazkata horrean, eta holako alarma atera zait. <laughs> Bueno. Soñu gehiagi, soñu gehiagi. Ez da, lasterre izango degun olako, eh? Baina bitartean, <laughs> Maiatza bata iritsiko zaigu. No, eh, ez, hauzoko eh, jaiak. Ez, ez, lehenu mazio. Ah, bai, nahaztu dut eh, horrekin, baina, bueno, ya. Zamalbideko jaiak aipatu dira. Zamalbideko Errepublika Independentea aldarrik turriga gaur kontan, eta bai, zamalbideko jaitara urbildu lasai asko kriston giru eango data. Maiatza, kamabost. Bai, xan isidro bai. egunean. Baserritarren eguna. Daño, kalekumiak kumiak onartzen ditugu, orduan, ba, nahi duna ketortzia dula. E, bueno, bertso saio txiki bat eukiko dugu. Gero salda egongo da naidunantzako. Ba, salda badago. Salda badago. Bai egongo da taunazko no, Non egiten da? Eh, non, eh, eh, Zamaruideko elizan bertan vale, bai, da. Vale, eta gero paskaria vale. egoten da. Eh, Perurenako soziadean. Gero eh, bueno, bertxosa joango da ididemak egongo dira, pixkate polemikoa den gaia, baina beste bateak utziko dugu ididemak egongo dira. Er, hartuko. <laughs> Eta, bueno, gero, ba, ordu txikitan, nahi ba, tragoak hartzeko aukera izango eh, du. Txosna egongo da, o...? Txosna, bueno, zarren artean txosna gutxi, baina alkola soberan. Lehen, len, zintzilikeko txosna, area eramaten genunez, ez? Kafra? Samarko... Bai, Samarko ona, bai, baina urten Samarkoko festa bertan beragatua, eguraldian gatikan. pena. Baina, bueno, bai. Gohendikan eh. eh, urte asko egazen dira eta ala izan dira. Urte hoga, ose que... Gero... Gero gure txanda konpondo, marco dugu. Bai, bai, bai, bai, hor bai, dago. Paskariako txartela no saltzen dira. Kutuzko ikusiko dezu gu baino gello. Paskariako txartela no saltzen dira. Paskariako txartelak egia esan ezak inun saltzen dira, baina nik uste urbildu ezke hori, de balde bazkaltzeko aukera izango dezu. Ara, hoy gonbida pena, eh. O sea, eh? plater no, batean ez, baizik eta balde batean zerbitzu ez dute janaria. De balde. Hostia, de balde. De balde. Be de plato de balde. Hostia, o sea, ona. Quiero, eh, ilabete, ilabete, ez, pontikakoak izan dira. Ia bete amaieran ala bergako jaia dira… Mexikarrak, ez da? Ala berga. Ala berga. Eta euskaraz, bergana. Ala berga. Ah, Txinde pendejo. Ah, eta hor bomito. Eta bomito. Gero… Kaos eh, etiliko eta DJ Crash. Sintzilik. Hori da. Musikari bezala, esan behar dut, ala bergako jaiak top. Osea, hori daetan… Ba, ni piperrak urtean. Bai, Guztiuk-gastañako ekin batera… tirok jozun. Bai, bai, bai. Eh, euri asko entzun pena. Bai, sartu ginen karpa batean hor, tributo askorbuto buto kontzertua. Bi urte jarraian, sekulako euri orilla gogoratzen. Bai, da, eh, euri eh, jasa beti. Bueno, bueno, bueno. Gero, Castaño jaiak Hayak día. ekaina, justo, ekaina hogeita lau, baina lehenagoko azte buruan. Eta hor, zintzilikideok, Sorpesa atxoren bat egingo dugu. Irratxa jo berezi… Irratxa jo berezi, atxoren bat egingo dugu kaleanakian. Uh! Eh, eh, Pegasus! Pegasus eke zauzu, Pegasus! Pegasus egu batzekien. Pegasus egu batzekien. Kagoen dira. Pegasus egu batzekien, eh? Seguro grabatzen duela eta gero publikatzen dutela hortikan. Seguro que lo suben a iVox pa sacar dinero. <laughs> Pa los de Vox. Seguro. Bai, bai, bai. bai, bai, bai Iratxo jo iturria onduan, ez? intentzia badago. Hori eh, ezin e, da esan. Emilio, ja esan duzu, motel. Espoile no, no, es. Iratxo iturria ez da asistitzen. Vale, vale. Da, mi, mito bada, mito bada. Mito iratxo, bada. Mito bada. Ya, bueno, eta... <laughs> Daukago, ze, a ber, lokatu, ze, ze, ze, ze, ez zuten, ez zuten. Ni gesateko, ni justo, ze, pontikan jaioa naiz. Ah. Ta hemen dikan, e, eh, besarka bero bat, e, tirapitxoneko mariari, representando el barrio beti, <laughs> beti gaztei txiste berdea kontatzen, hori or, tentzea benetan heldua, ezta? Maria <laughs> Kolako gauza kontatzen, esatezu, wow, osea. las calabinas estas, eh? Bai, bai, bai. Vale, bai. La es que es eh. es entzuten, eh? Se acabó. Es entzuten. Muy bien, este María va a pasar, ¿eh? Ponticas y tiquiten. ¡Oh, hila! ¡Cómo hila! Esandu, ponticas y a ver, higo, higo Música. Eman bueno, diegu puztarri bat, ez? Oida, Ay, nola zentzuri izan, abeti azten zait? Palikeman. Palikemanek oso, oso ondo hilatu, bai, eh? Lotzitu gauza gaiak, bai. ez? Ja, bueno, puntikako gai bat ere, pilpilean badu, bai, hori izan, besteak beste genuen elkarrizketatzeke e, bertako ba, bizilagun bat, eta, bueno, azkenean e, kon, lan kontuen gatik eta la, ezin izan zun, eta azkenean, bueno, hitz egiten telefonoz kontatu zian pixkat e, oraingo egoera, Asunto da, bueno, ja egin dutela plataforma bat esto de sauciosekin eta hoien bitartez e, baita ere, bueno, ba, asesoritza dakatela ta ba iritsiko zaie ja ia bete hontan batzuei ja maiatzare bian eh, lehenengo eskutitza e, jaularitzar gogoratuko dugu dela zela e, konstruktora hori e, saltatu zuena e, e, Eusko jaularitzaren beste plataforma hau Bai, eh, eh, etxe bide etxe lana eh, saltatzen zuena zuzenian. Ze gaina aipatu zidan bertan bizi izan zala jaularitzadeko familiako bat ze, daude amar edo eh, pisu utxa mm aspalditik zazpi edo amar tarte zeuden e, pues, badirudi direla Eta hor, eh, gaina, aprobetsatu dute, eh, jendea sartzeko eh, ezagunak, ezak izer, talako teje banejeak, eta nahizta salatu etxe bidera, ba, ez dutela zeregin. Orduan asuntoa da, orain, iritsiko zaien eskutitza e, desalojatzeko momentuz, ez dutela, badakite, ez dutela e, aktibatuko e, e, konstruktorako jaur, jaur, eh, jauregizarreko gizarreko jendearena. Eta asuntoa da, ba, e, pixkat jungo dela denbora atzeratzen horrekin, ze ez aien interesatzen emediotan agertzea jendea espropiatzen gainea VPO batzutan, tabla. Eta hor sartu zan, aipatu zidan, mhm. nik galetune dizudan gauzatxo bat. Ze eh, hor badago eh, familia batzuk aldutenak erosi, beste batzuk ezin dutena erosi. Mm -hmm. Bera dara masieratikan, amabos bat urte, es, ordein duen diruko purua adibidez, ez diotela deskontatuko erosketa aukera hortan eman diete nahi. Eta eh, asuntoa da, planteatzen ari dira da, lehengo gauza da, giltzak ez dituztela bueltatuko. Bera ekor nahi dutela bizi, asuntoa da ba, ea nola eh, moldatzen duten hori eh, egin zuten eh, horretako udalarekin bitartekaritza antzeko bat eta pixkat ba, horrekin defensor del pueblo ere bai funtzirela ezak izer ba, bueno, badakite horrengo ez dira izango bere alako kaleratzeak. Mm -hmm. Orduan jungo gaituztela informatzen. Orduan, ba, urrengo jabetean itzengo eberarekin, eta baldin badauka zerbait, eh, esan diot, ba, bera gainea, bertan zintzirik irratetik pasatakoa izan zen, mm -hmm. ega bizi zen, ere bai bere garaian, eta... Eta, bueno, ba, ba, hor daukagu harremana, jungea zaltzen, baina aipatu zidana zen, familia askoen, em, bueno, irtera bezala, edo agian, ba, negoziatzeko e, erramenta bezala ikusten zutena zen, el derecho al tanteo y retracto. Mhm. Eta hor dator nire galdera, edo, bueno, bereiek aipatu zuten azan, bere zela, e, handian oso bideona, baia ziurtatzeko bertan e, nola, ez, e, e du lasai, o, ez nola, o akordio, ze, aipatu zian daudela, mila berreun milioi, Europatik etortzen dana, Estatu Espainia, e, no, barkatu, esko jalaritzari, ematen diotena, e, sistema hortarako, eta hauen epizuki eh, den artean izango litzateke 4000 euro. oso aparte txiki txikia. Mhm. Eta ordun, orain jarriko dut <laughs> gure kuña eta saltzen ditzugu diguzu, ah, zer da. Hori agian, barduan zegatzen dugu, abesti bat? Eh, no, justo kuña alko, laritza juridikoa, zeberak azaldu bar digu, ah, zer da, zer da, zer da, zer da, Ipiten dugu abesti bat eta gero zazten geha e, sezio e, eh, juridikoakin edo... E, edo honen ondoren, obeto, no? Bai, ja, kontatzen bai. dugu jarraian. No, Horentxo bertan komentetuko izugu, pixo. Ja, ja, Ertziok! Aholkularitza juridikoa. aholkularitza. Esan du... <laughs> bai, bota, bota. bota, bota. Kekok esan du... O sea, Enfokatu abeto mikrofona. Kekok esan du baintxe bertan, azterketa bat izan zula honi buruz. Beraz, egon gara hemen, hiru epaie, zuri nota jartzen. Ez gode epaien alde, Lau epaie. Ez, <laughs> eh? ez gode epaien oh, alde. bai. Ah, ah, ah, epaike, epaike eta su, sumario bat emekiko diatea. Bai, ama. Aia, ah, ma. Bueno, keko, zer da? Eh, eskubide bat da, da... Eh, bai. zer da? Zer eskubide, da? real bat da. Eh, kode... bakarra da. Eh, figura berdina da, baina eh, egoera desberdinean aplikatzen direnak, ez? Eta teorretaktua da, kode zibilan eh, aurrik usten de figura juridiko bat da. Lagoarren tituluan, nahi behar eh, norbaitik irakurri, irakurri da sai. Eta tante horretraktoa figura bezala unitarioa da, baina egoera desberdinetan aplikatzen da. Tanteo zein da, eskubide real bada. Eskubide reala beti aplikatzen dira, igiezinen kontuetan, ez? Eta tanteo hazi izaten da, adibidez, e, kasu batekin ikin esplikatuko izudipi eta gauretuko izudia arrez gaina, demagun, zu da bizizia e, eh, den etxe batian, ez da? Eta zure semia, e, etxe hori, basaldu. Saldu nahi dio zure semiari edo zure labari etxe hori, ez da? Baina ez, ez baldin bada zuria? No, zuria izan... Ah, karo, hor... Ah, akilerrean. Ez, zure etxea izan behar da, eh, jabe, jabe bat egon behar da etxe horrena, eta inkilinua edo, hau da, maizter, maizterra, en da hor e, bizitzen, etxe hortan, da alkilerren. Ah, eta, pertsona horrek saldu nahi balin badu etxea, eskubidea, lehen eskubidea saltzeko, izango du maizterrak. O maizterra edo eh, e, txortan alkilerren bizidana Abai ah, Oda, nina ez ez jabea etxe batena Eta hemen bizidan horbait e, eh, alkilerren Alokairuan Eta maizterra ez Eta nik saldu nahi dut Eskubidean behar berdio lehenengo berari erosteko eta, Lentasuna dauka Lentasuna dauka Lentasuna eskubidea bat azkenean Eta hori da, tanteoa Eta gero Eta eh, retraktua da Ja, behin egin duzunean la jugada, ze jende asko egiten du saldu, galdetu gabe, eta gero jesat, ostia, ni neukan eskubidea, ni neuen etxea hoen, eta ne, eh, jabeak indit dit jokua, eta saldu indu ja, ze prezio altuagoan, saldu du, auskal ozer. Dago, retraktu eskubidea, da, atzea jotzeko, eta berri ze, eh, haizu, eta atzea, salmenta, mm, bertan geratzen da, eta eskaini berdio jabeak e, eh, alkilerren zeon pertsonari. Odia tantea, eta retraktua. Ez da ditu entzuten. Ah, bale, orain, barkatu, orain, ulertzen dut nola aplikatzen den politikako kasuan. Claro. Zeberaiek, alokaiu batean daude, publikoa zana, baina enpresa pribatuak e, eh, adoinatu zana hortaz, eta orain eskatzen dutena da, eskubide hori, ba, eh, gu, hemen maizterragia, osa gu alokaiuan gaude, gu dakago eskubidea eh, erosketa hortarako, eta nola egin. Lehentasun ez, Zer koska, eta diru laguntza hori dago, Antza denez, ba, olako kasutan aportatzeko nahiko kopuru bat e, ba, errazteko ba, bide hori erosteko, no? Ba, mm pertsona, ba, kasu ontar, eta klaro, hemen denok aloka joan daude. Claro. Oro, claro. orain nolertzen dut. Bai, eta te kasuan bai. egia da, claro, esaten duzu, oso, oso horrexea da, jabeak esan dizu, bos, jatzen duzu prezio bat imposiblea. Hori, eta zan dizun, etxala lehi, etxala trampa, eh? Ez, bainon, bainon, egia da, e, eh, jurisprudentziak zehaztu duela, ba, normalean ezin dela euneko hogei baino, osea, hau da, e, katastroaren, balioaren, baino euneko hogei baino gehiago igo. Ordu, hor ere jabeak dauka, bizkal, e, moztuta, ota ezin du espekulazio batekin eta etxea saldu, nahi duen oh. prezioa, Zez dio, eh, akilde errenda honai, saldu bai, nahi. Zuk eh, alde zu esan, eh, nire maizterari eh, eskatuko dizkiot, por exagerar, eh, bostu mila. euro, eta gero nola, ez ezkoa emango didan, besteari eh, salduko diot berreun, osea, berreun mila eh, Ezin ulertzen da, eh, jabe batek aprobetsatu du bere jabetza diru ateatzeko urte batzutaz maizterren partetik, orduan eh, maizterrari eh, egin batian, eh, babestu, eta esaten zaio, ba, duzu eskubida lehenengo etxori erosteko, baina beti ere, eh, katastroko balioa beti izaten txikia ezkeneko urtetan igotzen hasi da, baina e, eh, katastroko baino euneko gehi baino gehiago ezin duzu atera, ezin duzu jarri prezioa. Mm -hmm. bueno, hor egoten dira. denuntziak egotekotan eta hola, demanda normalean eh, demanda barkatu. E, gauza hauek betetzen dira? Osa, eskubidea bai, babestua dago? Bai, bai. E, bai niego nintzanean pretiketan, izan genuen kasu bat horrelakoa kasu bat horrelakoa. luzeak izaten dira eta jende egiten da asko nekatu. Nekatu, claro. Nekatu, eh. bai, eta baki gure funtzionatzen justizik. Justizia ez da existitzen, azteko ere bai. Eta, gara, eh, orduan, klaro. Eh, asunto da hor, tarte hortan, pasatzen den bitartean, hor bertan, bizitzen jarretze bat zera, Ba, hobeto, ze bueno, mentzat, zuretzako denbora da ere, bai, hor zaudela bizitza, mentzat ez zuretzako denbora da bai, hor eh, zaudela bizitza, mentzat ez zuretzako denbora da ere, bai, ze hauek ez dute giltza eman nahi, hori ja argi daukate. Ba, minen kontratua, e, eh, maizter kontratua bukatzen zaizu, hau da, kilerreko kontratua, eta juten zea, minen eskubidea hor baliatzen duzu, demanda tartera zen mm -hmm. duzu, eskubidea hor mantendu itera, nahiz eta zujun, hor duzu eskubide bat, e, bere ganatua, ez duzuna. Mm -hmm. Pues da bertan daudenak eh potikako kasuan, bertan bizi dia ta nahi dute eh, bertan bizi. Batzuk badaki kanpoa ja jundia la, eh, adibidez, ner bizi lagun bat eh, hortikan etorriko da. Bai, aurrekoan elkarri zidatu gerilona gurria inguruan, eh hoia ja zien bizi eta no, kontatu ziguten nola bilatu zuten bizitza, bata gati batzen zuela erosi eta kapien batera bizitza juntzala eta bestea familiarekin holako no. eta bertan jarraitzen direnak, ba, ba bueno, ba ba hor mantentzeko ba, bueno, antolatu direla eta bueno, kongo mhm. dia informatzen eta ba, keko primera nahi bat kontatu dugu. Ena, txalo bat merezidu, eh? Venga, eh, bueno. Jareko diogu, zor... Txaloa beraiei, ulertuko eh, bizilagunei, mesedez, aiei, ze pasatzen nahi bai, dira, bai. bai, kausioz eta jende guztiari txalo bat, bai. Bai, ze... Bizitza eskubidea da... Subjetiboa. Ni parean dauzka, baina. Zoritxarrez. Baina. Bai. Baina, bai, jo, Bai, bai. Mm, dana bizi behar geha, txibatia. Bai. Nik aipatzeko, osea, eskerrak hemen abokatu hon badakagula, ze, osea, nik pentsateten esaten bat oantxe bertan, osea, nik uste, deituko izutela, keko, eta ta, tegarko jazula, ze, osea, nahi iruditzen zaitu oantxe bertan, etxe bizitzan egoera, bai gaztentzat, bai orokorrean biztan eguztintzat, baino kriminala. Bai. Osea, ordo mafia bat, eta nik uste azkenean antolakuntza dela... Bide bakarra. Bide bakarra. Nik adibidez ez hautze sindikato de habitatxa de grasia eta nahiko indar kana, eta oso ondo gestionatzeutena, eta pixka falta motatzen, olako kolektibo bat edo hemen, ez? Herri eh, mailan edo nik uste ez egin berko litzakela. Nei asko ez dit prekupatzen egia esan, zerrokeroa naiz eta hogeita lagu urte ditut. Hir urte falta zaizkit, bueno, osea, <laughs> no me preocupa. Baina baino bestentzat, entzat, pues, que es marron, eh? Bai, bai. bai bueno, aldarrik atzea, ez? Etxe bizitzak doako eta unibertsela izan berko lukela. E, gaur egun bizi gaitun sistema kapitalistak etengabe, e, bueno, behartzen gaitu, ez? Gure mm. burua nola saltzera enpresa hondiei, eh, kapitalari, e, bankuei, eta nikuzte ba pixkator hor eh, auzia ere ez dela nola baita hau nola baizik eta borrokatzea guztiok etxe bizitat duin eta doko baten alde. Bueno, nik aipetu no, nahiko nuke ere bai, ze laguna ditut, e, Bila de Graziako lan asko egin dute, egia da. Minon, e, esperientzia hori eraman zuten grosera, eta grosen badaude maizterren sindikatua, azet, eta badago bilbon ere, eta kristolana egiten ari dira, alkularitza juridikoa badago jendea, baina gero badago jende pila bat lana egiten atzian, e, pankartak eta manifak egiten, eta udalarekin biltzen, eta instituzioekin, eta kristo mugimendua eta groseko esperientzia, gertu dugula, por zerto. Nola deitzen daiten dia? E, gro, groseko maizterri sindikatua. Baina, beste bat, grosen... Zaretxe, berdina. Zaretxe, hoi da, Zaretxekoak eh? bai hor eh, egiten dia... Eh, okupazioak egiten, bai, bai, bai bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, azora, azora, funts, putrea, donostiko, pixu, pilo bat ditu. Bai, azora. Bai, bueno, ikusten dugu, eh, horretan que jaure gizarren atzean dago eh, Madrileko bat handi, eh, en, en bas, en, Ba, en eh, bai, eh, zea, aurrekoan aipatu. Izen, azoran atxarren barua jartzizkiote Eta, plan de, paliar, de, paliar. de la hostia, ez, azora, <laughs> ematen du ez, eh, malvado y la hostia de persona ahora. Eh, jode, er, erregearen de eh, itxasontzia zan bribon, o sea, que, que o sea, esperaba. No eh. quería tú, eh, ya es día hasta mosten. <laughs> No, ba, eh, justo ja, eh, jauregizar, jauregizarre konstruktara hori zan, eh, ni bizina izen parean, eh, babes ofizialeko altxu kalean, gaina altxu zan zintzilik irratiko kide oia ere bai, eta, eta parean dazka, tordun, claro, ba, jode, gaina, pues, ba, harremana hartuta eta ikusita, behin, ba, pankarta jarri zituztelako, uste etorre behintzat hau zuan, jende asko ez zekien e, olako gauza gertatzen zenik, hor? Eta hor pixka bisalitau zen gehiago, ez? Ba, justo jendea paseatzen hasi zanean, askatzen kaletikan, e, no, pandemia mierda hortan, eta eta nola, oi ba, pankarta batzuk, eta no, ikus, ba, egon ziren, hilabete bat, hola, Eta horra e, pixka tarreman hartu nien, eta egon geha jarraitzen, ba, gai hau, pixka, ba, ere bai, ez? Eta justo hoiei, e, eh, konstruktorakoa, gu ere bai salaketa jarri genien, gu geha, ez dakit, sortzi portal ezberdin. Eta salaketa, ze gure <laughs> kanpoko etxearen zea, eh, pareta erortzen zan. Claro, orain dik zan, konstruktoraren ardura edo garantia hori, ze bestela marroia bere da, norbait erortzen zaio edo, baina amar urtetik aurrera, ja zure marroia da. Komunitate osalena. Eta salaketa sartu, eta barruan kristo ezetasunak eta ez dakizen rietak ba, ba, ba. Eta oraindik zazpi urte, oraindik aberre epaiketa, eta, klar, erosi du beste enpresa batek. Aber zer gertatzen da horrekin, bueno, ikusiko dugu, baina, bueno. Jeltzaleren bat ez egon... Olako egoeran gaude, eta eusko jarraritzak, etxe bide, mhm. ez zuen ez ere egin, eman zion poterea, jaurari zar, guzti, gauza guzti hauek egiteko. Amarretxe baino gehiago utxak egun du urtetan. Eta beste batzuk, kenoiba pertsona hori ez zene juten, metia a un sobrino, a un hermano, a un no sekein, tal, tal, bueno, pues el siguiente era lista, hostia. Eta etxe hauen lista publikoa. Porque etxe hauek... Eta eskanda gara, da. Go, o sea, eh, nahi dugu, eh, alquiler sozialeko etxeak diela. Egoera zaurgarri batean dauden pertsonen zat. Zuk, eh, esan eh, duzu, puntikako azerala. Nola, hau nola eraman duzute gai hau pixkat? Bueno, nik ere julene bezala ez da, nire inguruan bizi naiz, eta gehien bat hoi, eh, agit, intzuten agitazioakin, eh, nik uste eta hor jende asko konturatu zela, hmm. eh, zein problematika, eh, nimeintzat hau zoko okidekin taitzegin de problematikan inguruan, eh, enekin beste ezan, hau, e, aherbazeon mugimendu bat esan daiteke na, edo horrelakorik. Ikuste, bueno, zeo ze prinsipio batzuko bat dela, eta bai, asko bai, pozitzen, bai, bai, esan. eta beste alde batetik anabai, aldarrikatzea eta goraipatzea, okupazioa mugimendua, urte luzetan zehar Euskal Herrian, bon, abian izan den mugimendu delako, eta nik uste erabat zilegia dela, e, nun lo eginik eztun batek, e, bere etxe bizitzaren alde borrokatzea, eta horregatik, bueno, okupazioan da biltzanei, e, laguntza juridikoa eskaintzen dabiltza mugimenduei, e, eh, edozein manta eskaintzen duen pertsonari ere, nik uste edozein aipamen eta gaur esmen merezi dula. Mm. Eta, bueno, nik uste ere, ezagik klase kontzientziaren e, handi joan, baina bai, nik uste derrigorra eskola gazteria, gazteriaren gana mezua biristea, derrigorra eskolako azkenean herria bakarrikan e, salbatu dezakelako herria berritxarrak esaten du. Eta nik uste hori, e, bueno, helarazi beharra dagoela, jazten gana. Bueno, bukatu dugu... Bueno, bukatu edo, barkatu. No, ondo, ondo. Ari gara. Rebora, okagu. Eh, eh. eh, esan behar da, bai, honek zer ikusi haula, Maiatzak batarekin langile klasea, langile mm. klasean eskubideak. Mm. Eta, bueno, pixkat, horren eskutik handi joala. Nik esan nahi nuna, pixkat, a ber, izan behar da, solidario izan behar da, ez da? Baina justo kasu hau da, osea, gizarteko nik uste, gure estamentua jo, benetan eragiten diona. Eta nik uste, osea, mobilizatu bergeala, eske bestela, Sex Pistolsek kantatzen zuen bestela, no, no, no hay future, osea, no future. Tremendo inglés de horereta, eh? Mm. <laughs> Gauzitak, imagine, no hitizteiz nada. <laughs> O Pankin, pankin, pankin. <laughs> Ez humoriak enduta pixka tegia esan, eh, pues hemen dikane bai, jo, mikrofona utzi gutela, ba, deialdi batin, eta, eta ber, gutxinez, astengan pixka komentatzen, o, eskenik, Ezagit, igual, alameda da junta, ez zuten problematika hau, beti hoi, futbola, komentario miso genuak, eta dabe gauza batzuk, nire diena, bene-benetan garrantzia dutenak, oza, azkenien gure etorkizuna dela, eta ez dena hitz egiten. Mhm. Eta mm nik, pues bueno, hemen dikan nahi detin deialdi bat edo, e, hau alda da din, eta gurekin behintzat, itzein bat zute, gu behintzat pres gaudela, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai, eta hemen beti, bai, dakagu mikrofonoa bat, pixkat, aldarriak, garrasi iteko, ez? Eh, jende guztian plaza da, hori ere aldarrekatu nahi dugu, ba, ez da? Ba, jende nahi duenak, e, e, ba hori, hitz batzuk botatzeko, inkluso e, programa propio bat izateko eraukera dagola, orduan, e, ba hori, ba eskaintza, ez? Eta pixkat, e, batarekin e, komentatu duztu nazuk, e, xerritz pixkat daukagu, e, ez da? Kartel Kartela daukagu, ez da? Maiatzaren bateko, ez? Bai. ba, hauka kortikan, ez? Bai, bai, eh, eh oain dela, nik hau beti da nik indet martxa bat iten da urtero, bi urte, bueno, beti bezala, ba, bi urte hauetan ez dagin, baina berriro ingo da martxa hau, jasek antikapitalistasek, esek, esek, ODSek, CGTek, eh, GOT eta zenetek babestutako martxa, eta maiatzak bat kapitala suntxitzeko langileria batu lelopean ingo dute martxa, E, igandean horretatik e, alameatik amaika laurden gutxitan adeako dia. Gero, amaiketan ingo dute geldialdi bat koldo mitxelena eskola publikoan. E, amaika terditan antxo neongo da. Amabiak eta laurdenetan erreran. E, amabi terditan e, San, Ignazioko e, e, eresidenzian ingo bat privatizaziorik ez lelopean. Geroago, ordu batetan, groseko ambulategian egongo dira, osakidetzan morrizketarik ez e, beste ekitalia egiteko. E, ordu batak eta ordenetan egongo dira, e, trueba amairun, trabajadoras de hogar y cuidados, equiparación de derechos, pixka bat atzeko. eta ordu bat aterritan e, Katalunia plazan ingo, ingo da amaiarako ekitalia. Bai, no, bai. eta ni pixkat, e, ez, e, eh, urtengo maiatzak bat, bueno, maiatzak bateko egon guztiak dira garantzitsuak, langile klasean eskubidak aldarrik atzeko, baina nik uste gaur egon bizi gaituen testu inguruak ebai eh, pixkat endekapen eta gara matzala, eta pixkat, ba, bueno, ikusten da ongizateare, ongizate estatuaren erorketa bat ematen dela, presioen gora da bat, privatizazioak gora doa zela, Eta pixka da, ba, bueno, ez, nik uste, e, esan du e, palikemanek ez, e, gutxi antzematen dela, ez, bueno, trago giroan, e, e, taberna giroan gutxi antzematen dela ba, hauzi hauek lantzen dienik edo nik esango nuke hoi, epizkate hauzi hauek lantzeko ere derrigora dela e, bakarra baldin ere trago giro hortan dagona ba, bueno, pixkate lagunei, e, pixkate transmititzea ez e, derrigorra dela pixkate nik kontzientzia minimo batakan e, edo norkek e, badula nolateko zorra e, bere klaseri dagokionean Bai, nik azkenean ebai, animatu nahi diet, e, batez ere aste ez, inguruko futbol zelaitan eta soi arbitra insultatzen, txistukaitzen dien guztiei, bai gande honetan ebai, ez, e, berdin segitzeko, manifestaziora elkartzeko, eta nik uste hor badela aukera politxa, zure frustrazioi guztia ateatzeko, eta txistu inber txistu iteko, e, insultatzeko, eta dena, osake, animatu, eta... Bai, eta pixkate aipatziarren ere e, nolabaitik nik antzematen dut e, ezkerrean, ezker, ezker mugimenduan da hola sakabanak eta baina maiatzak bat badela gure ideologi ideologi izan e, marxista, izan anarkista e, bat egiteko, ez? E, bat egiteko, e, langile klasea osatzen dugun personok e, klase bakarrekoa gehala eta gu bakarrikan e, degula gure hau eta gu bakarrikan helarazietzak gula gure hau eta gure aldarria eta derrigorra dela, dela benetan, e, maiatzak, batetan, maiatzak bateko egunean kaleak hartzea, eta nik uste hau ere egunerokotasuneko kontua izan beharko litzatekela, e, eh, kontrabotere bat eh, antolatu beharra dagoela e, burgesiaren, e, kapitalaren aurka, eta nik uste derrigorra dela, e, bo, klase kontientzia hau zabaltzea. Guztiz, ados. Super ondo gatu zaio, eh? Gale, esan berda, txirritxe eta eh, palikeman nahi dutenean ere pertsona serioa diela. <laughs> nik uste, hau ja, abesti batekin moztu da regula. Eh? Bai, ez da, nik uste, ja emendik angore ja zindugu gehiago. Ni, a ber, ni, dauka jarri ni bat, hemen, eh, ah, nik, nik bat, bos, minut, bos minutukoa. Uf, baina... Zutzen dakazu? Ordu tardi dara magu, ba, bat, minutuko, minutukoa. Anestesiakoa? Anestesia. A ver, Gora anestesia eta gora metal Kriston Zer pasa da anestesia ekin? Criston pena mandiz eh, Bira bertan bera Urrengo lar, larun bat ontan Zagaragunearen atxaldean Egon barrintzen tokan ikusten Eta Criston pena mandiz Ez dakitze gertatu da Baina bertan bera utzi dute bira osoa Eta ba, sekulako pena maten dit Amendikan ba, Mikel, Dani eta Belokiri Eta ba, Muxo handi bat A ber, a ber konpontzen dien Eta horrea Horrea Se, buah, sekulako goa dazkat ikuste gona, nire talde ikutxuna na, bueno, kutxuna, nire talde ikutxuna da. Orduan, ultrakomunikatzen abestia gaina jotzutenean hemen madalenetan, duela lau bos urte bat. E, ba, bueno, Mikel eki dugu e, kontzertu ontan antolatzea tokatu zitzaidan, eta e, komentatu nion, abestia hoeskaintzia zintzirik irratiri, eta olako, olako, olako, olako, olako, Eta, ba, sekulako, ba, eta ultrakomunikatzen anestesia. Hau obra anestesia, kauen dios. Gora. Ziok, ileko azken ostegunetan gaueko amarre talik aurrera! Artza zu poteko espuela gurekin ziltzilik irratia! zintzilik, ezkaute isilik Hemen batako zer esateko eta inorreztak gure antzeko Hau da irrati librea eta hau gure bidea Ekiten duguna hause eta batuguta aukera Jo, jo, Ferminek esaten zuen gora herria Ta nik esaten diat gora bai euskal herria Ta orain esango dizut benetako egia Gora eta gora zintzilik irratia Primera. Orereta. Ue. Orereta. bueno, pues, eh, sartu gea mm, berri bitxien edo txorakerien eh, atalian. Eh, bueno, irratxa jo hau bezala orokorrien. Hau da, txorakeri atal orokorra. <laughs> irratxa joa. Ja da, bai, despiporrea. Despiporre... Dagoeneko nahikoa bota baina, bueno. <laughs> Eta bueno, ni, ba, justo kurio, kriston kuriosidadea, eta sekulako grazia egin zian, e, dinosaurio baten historioa e, aste santuko prozesioetan. E, gaina dauka lagun bat Sevillaan bizi dana, galego bat. Esan ziana, sekulako buru gauztea dela, e, bizi batzea, kale batean, prozesio bat dagoela, akabo, arruina. edo atera etxetik, edo geratu. Ezin e, pasa, eta bertan gainea jendea, e, e, zer esan gabe, mm, mm, mm, mm, kapirote batekin edo kapirote gabe eh, kriston e, apegi txarrarekin ze egite dute boto de silencio <laughs> Eta ezin dizute Kriston aurpegi Que no se puede pasar Kriston aurpegi Que no se puede pasar Edo hola esate ez, pues, mm, mm, mm, Eta ezin zela pasa eta Pues eh, egon zan Tiranosauri urrex eh, <laughs> Bat Profesio batean eskeda surrealista bi, e, Valladoliden eh, kaleetan Eh, eta <laughs> argazki bat at, argazkia tuetea tuitea zuenak eh izendatu zuen Cristiano Sauro Rex Cristiano Sauro Rex eta <laughs> egia oso deigarria da ikustea ba 2 metroko ba, <laughs> mozorro batekin ba usteet, bari ba pandemia garaian e, zaborra jaitsi zuen Bai. bai, hori ikusi bai. genuna bideo viral batzuetan, ba, mozorro berdinarekin, eta ikusten da, bideo batean, nola, segurata bat, nahi duela, kanporatu bultzaka, bi metroko <laughs> jaizia, bai. eta tira, no, xaurua, esat, ez ez bezala egiten du bere eh, hankatxoako lan mugitzen en plan de fragel rock, fla, fla, fla, eta e, <laughs> ba, tortzen dia lagun batzu, ba, bestera tiranosaurusa, eta Bueno, pena tiranosaurusak ez zuela jan, eh, zea, e, segurata hori. Baina, nahiko deigarria zan, argazkia oso polita da, eh, nahi bat zut bilatu, anbilatu, ba, bueno, oso, oso bitxia. Zoriko, zorioneko ez daukagur horrelako Zea, reik eh? eh Prozesi joak eta, ni Eskerrak, Patras bat ematen Bilbon bai Donos... Nahi beldurra ematen ziten txikitan Bilbo asko gutan, familia angoak eta ara jute ta zer da, osea, bai, bai. pena eta jaiatu, eh, nik eskola zakat, osea, hain da, posta, posta garaia da, ez hemen triste hauek ikusteko. Guk hemen, eh, guk hemen santuak beste modu bat erpatitu, guk hemen eh, santu masetan eta, bueno, eh, eh, pasatu eh, txistorra pixka eta <laughs> moskor pixka. Pekatzen pixka. Bai. <laughs> Pekatuak ditu, guk santu nomen. Baina, Gaina, osea, kire prozesiak izan behar du, como una unión de fachas, ez? Osea, jutea facha español bat, y se emociona, eta etortzea, Alabamako redneck back y dice, hostia, Kukus Klan, y se emociona también. O sea, es una unión de fachas. o sea, <laughs> que... Twitterren aurteko memea, este santuko memea, izan da, nola, eh, estatu batu barrek, ikusi zituzten Twitterren eh, santuko irudi, irudikoak, eta esan zuten, ostea, Zergatik dago kukusklan Espainiako kaleetan desfilatzen? <laughs> Kuskusklan, ez? Ba, baina, bueno, nik eh? uste bai, eh, esan berra gola, arrazakeria eta kristautasuna eskutik helduta jundiala historian zehar, ez? Ba, bai. Joder. <laughs> Oite, haire gau urduko irratxa joa, bai. Ja, ere izun meloi bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> bai. Ei. langi, langileen eguna dakagunez, ekarriko dizuet hemen historia bat. Detenida una mujer por defecar en la mesa de su jefe después de ganar 3 millones en la lotería. Una mujer neoyorquina de 44 años de edad ganó un premio de 3 millones de dólares en la lotería el pasado viernes por la noche y el lunes se presentó en el trabajo para dejarle el último regalo a su jefe. se subió encima de su mesa y dice con ella. Hau da, bin tamaseiko berri bat, baina beti... Hostia. Bai, bai. Birgo horatzea. Mierda fresca ez da. Eh? Mierda fresca ez da. <laughs> Mierda seka, ya. Kaka zarra. Baina beti... Kaka zarra. Maiatzaren lehenaren inguruan beti agertzen da berri hau. Ta pertsona hau ze, kondena hola? Es que ez dakit, oi? Zer dago, eh, eh, gaur atera da kalera, o... Bilatu, kagalera. Kagalera. Kagalera, atera da. <laughs> Es que ni, bilatu bar dugu, eh, historioa ber, nola baitu zan. Nik esate izu, tertziok eh. beti, adierazpen askatasunaren alde, ez? Tipa egaldetuko zioten, ¿qué te parece tu curro? Y literalmente dijo, una mierda, o sea... Una mierda, <laughs> Libertad de expresión, ladies and sañente, mens, o sea... <laughs> Oixe, oixe. Eh, a ver, eh... abo, abo, abokatuak, hor dago, como tanto y retracto. <laughs> sería, ahí sería por el recto. Retracto, ah, retracto. extracto, ¿eh? Extracto. <laughs> Extracto de recto. Tanteo y extracto. <laughs> Exacto. Va, imagina tú, eh. Quiero. usted, Y izan behar dula, en en hijo. Joder, es que, usted y un millón de euros… ordu ez dutela ezer bali, nik satisfakzio handi dela. Ez, txilintzi, badago, badago gauza bat gorenagoa. Eh, zure ipurdia, tamaiaren tartean baldin badago zure nagusiaren burua. Aia! Ah! da! Batzuei gustatzen zaio hori lakoa igual. Osa gore. Izan bedi, igual dugu sortu bai mugimendu bat, ez? Eh, e, egintzan edo egintza kaka, kaka ez da igual eh, lana lana la neti botatzen lan zute o beste lama tarkitu lan bait zute ba juntzuren nagusia mai gainea, eta in kaka eta ne bali mezure pixa mhm. Nezun guztia, botaka ere bai hori dago hori da eskubideren bat aldarrikatzeko gure behar fisiologikoen <laughs> bai Kaka egiteko eskubidea Kaka egiteko eskubidea Kaka eh, eskubidea Adizute multa jarri kalean kaka egiteko Bai. Uh! Noski bai, ez, noski bai. Ze? Baina, eh, eskubide urraketa. Baina, gero, eh, bixat, kontrasan korra, ez? Eh, kaka bera ez dela ongarria, ez aldu mesede egiten. Mm. Oida, eh. oida, oida, oida. Igual Segur txartela, non. eh, nola da? ekoaktibo eh, txartela que claro. balimaz egual horrekin bai. Eta... Bai, baina, gero, za, gero zanpatze dezu txakur batena eta <laughs> ez aizu ongarria kaka zer da? Errefusia edo organikoa? Da, kaka. Depende zerraten. zune, guadez. Kaka kaka. da, kaka. Kaka da, kaka. Kaka, guretzako. Bai, bai. Osondo. Bueno, nahiko... Hori, bakati eh, Txine, eh, eh, azkena, eh, esaldi esango ez, Markel Olanok esaten zunez, ante la duda, errefusia. Oh, oh. <laughs> <laughs> Bueno, bueno, bueno, eh, ni puntu bat, eh plazaratu nahi dut hemen. Etorri naiz, ezta? Gogonez gainera, no polemika sortu nahi dut hemen. Chun chun chun. Bai, bai, bai, bai, bai. Zemen, nere alboan dagon keko. …oficialki, Neitan pertsona favorito da Ni baino gehiago. Ta hori, hori da zuzena. eh? la, no la eh, pertsona favorito. Ira Marena ere bai. Hori da. zer da hori, pertsona favorita. Zer, zer, zer da hori. O sea, keko, ke pasa? O sea, zer zea? Eh, ke eh, cojones? Keko, keko. <laughs> eh, egia eh, esaten du, pertsona duina ez da, militantea gainera, eh, etxeako mukoa. Ta karo, nik disgustuak emateizkiot, ta beak ez. Orduan, bueno, eh, hogeita zazpi urtekin hiltzea, eh, hemen nahi diot eman testigua, kekorin ere txeko, eh, <laughs> seme berri izateko. Bueno, bueno. Oye, oye, oye, gertakan historikoa bizi izan duguna gaur. Eh, Esan beharra da hori, bai. Sinatu dio Beatekin ordu erdi asko jota noten azela. Ordu beti izango baliz, ba, zurantzeko, eh? Pero es que media hora, eh? <laughs> eh. <laughs> bueno, gero eskaletan seinatzen diozu kontratua hor, edo pasa <laughs> zer da hori, potere traspaketa hori. Kafra, eh, que, eh, mikro hau entzuten da, eski mendik bai. entzuten, bai? Ez, ez, ez, bai, egia da, faltatzen dira gut, bai, Ez, ez, ez, baina, ez dira gehiatzen dira gus minutu. Amar, amaika minutu. Amaika minutu. Amaika, ah, bueno, Berandu hasi gehalako. Geo, geo, nahi, zuten nian, ikuso palik emane baina bali madure, bai? Bai, bai, bai, bertsoa bota. Bertsoa, bai, bertsoa bota. Bertsoa bota, bai, noski, noski, hori ez arazo. Agur, eh, oh. agur bertsoa, puntu, puntu, handiko, puntu, eh, puntu txikia. Eh? Arkaitzak ez, bera dugu, zintzitzak. Benetan, zintzitzak. Ni, eh, esan beharra dakat, ez zetela inoiz, hain plaza atxe ginek aurkitu nahi bizitzan, eh? Oh, bueno, bueno, bueno, bueno. gaina, mikrof mikrofonoak ere oso eh? Uste, beken ere ez dela mikrofonoak. <laughs> eh, ertzioko hijos predilectos edo, zer? Ba- baina hori zer ere bai. <laughs> Hori da mierda, bat. Zeko predilekto, zo zena. Artesanoa burutik bota, bai. bataiatuak. <laughs> Hori da, bataiatzea. Entzule izan nahi dugu eh, oso ongi hartatu gaituztela hemen, eta oso oso oso garagardo dona eskaini digutela. Eh, arriaka izena du gara, baina guk sekulako harrika bildu da. Hoi harrika da, eh. Artisa, ba, bai. Ba, Guadalajarakoa da, eta jatorria santzian tipua eh, eh, emendikan omedatorrela. Datos. Bai, bai, bai. Ba, interesgarria, benetan. Eta, bai. baina, benetan, oso, eh, ezagite publizitatea baimendu dago, baina, arriaka zerbezaz, benetan, zerbezaik onen. Ez dugu, ez dugu. Irrati libre, eh, librek ez, ez dugu onartzen bueno, publizitaterik. Hemen asko kontsumitzen den kauza badela, nendik uste bakarra ere, bai. Eta oso oso nado, illa da. Bai. Bueno, bueno. Arriaka pues, paganos. <laughs> A ver. <laughs> Paganos. ¡Ah, paganos! Kristosaurio, ¿no la zan? Kristianosaurio. Es que Madrid y Madrileko talde bat, juen ni hon marien bizitzen, eta juen bakarrik glaukoma ikustea, eta de teloneros, zeuden Kristosaurio taldea, usted baiekasekoak, e, eh, unos makinas Kristosaurio dago superongi. Hemenikan, e, bihartzen diegu agur bat eta Kriston Saurio. Kriston Saurio. Saurio bat. Eta claro, Gauria ah, gaurira, dakagu beste bat baina urrengo ilabetean bai. ipiniko dugu Kristosaurioren abesti bat eta les etiquetamos. <laughs> bueno, oficial kirikitzen dut prensa rosa ertzioken. Eh? Ni pixka palikemanen, kontestuan jarriko izuet, Palikeman eh, azkenen pertsona bada eta zaila da mantentzea. <laughs> Egunero entrenatzeet, eh, ikusten 25 kosas que no sabiesen 5 minutos, datu asko ikasten. Talako batean, palik emanion Juan Txoglauko mari. Ta ni ja adin badaka, ta ja farran ligatzia eta hola, fua, oia, oia pasa zait. Gero gaina lagunak usteituzu, nahi bentsa pasatzen zaite etxirri. Residenzi asko dago gure, kuadrilan, eh? Ta orduan, nere saldia da, no me comas la boca, comeme la oreja. Ba bueno, oh! Juan Txoglauko mari esan ion, eta esan bere erantzuna, te como las dos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, declaración de intención. Tardutis, que go punto de acá, wow. A mí que me coma la oreja también me gusta. ¿eh? <laughs> Gogora tu behar dugut, ni zeo se iritsi zitzaidan, kiliki fresko kin gertatzen da men. Bueno, bueno. A ver, kiliki fresko gogora zeman ikut dugu. Kiliki fresko, kiliki kidea da. Iste arren, eh, kiliki fresko oso mutil freskoa da. Oso jatzen, freskoa da, eh. Palikeman eta txirritzen lagun batean oso laguna. Ez da, pixka, ze gertatu da zuen inguruan, kiliki fresokin? Eh, esan dute hor utziko dutela. Eh? Ah, bale, barkatu, barkatu. barkatu, barkatu. Bile laguna da, ezaguna, ez? Gertuko barkatu, barkatu, eh. mensaje inkriptau, mantenemos anonimato. Ados, ados, ados, ados. Ez zioken gaude pikatuak eh, chill mafiarekin. Ukatu ziguten elkarrizketa bat. Ah, bai, egia da. Muy feos, eh? Su manager, nos la... Bai, egia da. Guk ere bakago. Da, kasute manager bat? Ba, oia, ez ez. Da bastante movida batez ere ben jartekin, porque no predica con lo que dice. Gure ezagun bat, ezagun juntzan bere gana, dabadako gau batean, eta ez dute ben jart, pitxu en casa, bai, bai, bai, pitxu, pitxu, no se pitxu esken izion, eta ben jartek ez ez esan zion, lotara zijoala. Txun, txun, txun. Eta bueno, igual hemen mukatzegu, prentsa arrosan, atala, eh, atala, atala, atala, atala, atala, atala, Atako dira gauza gehi ezen bai, Prencha rosa bai, bai, bai, bai. Imar dugu kuña bat, Prencha rosa Pues, venga, Oiga. berzudek egiten sartze zuten, hau txat <laughs> Baina, asperto naiz, kabroiak Prentsa rosa Prencha, hau Prentza, hau txau, txau, txau, txau. Da, bueno, nik bai esateko, ja, igual, despeditza aldea edo agurra botatza aldea. Eh, oso guztaba naizela, gila esan. Eh, Asiera batean, Pentsatzen un pixka turduri jarriko nintzela, haino egitan, hemen, ez dakit, e, arnastea, famili giro bat, ez da, azken finean laguntarteko giro bat, benetan dela e, oso positiboan, itxunditua gelditu naiz, eta gora ertzio, gorea zintzilik, eta... Eta gora, zuek egia esan, eskerrik asko gumbita batik, eta... Zue, Eta bain kontuz, segudakago mentalida de Bertin Osborne. Tu casa es la mía, orduan, oh. hemen dikamotatzeko oh. kontuz. <laughs> Okupatua. Okupatua. Okupatua. Bueno, ba, nahi bat zute, ezakit, abestitxo bat eta... Bertxua. Bertxua. Bertxua. Bertxua. Gero, amaitzeko bibalan abest, e, e, abestia? Bara, bertxorekin lotura du, bai. Bai, boke, bibalako abestlaria bertxolaria. Bai, bai. Perfecto. Nola da, keizena, beti ez tenzait izena? Eh, fu, izena ontsi bertan. Ez bitor. Eh, bat, esan nuke inaki gurutxaga dala, zara ustarra. Baina bestia, eh, aitzol barandiaran, aitzol barandiaran, ah, bai. Osona, eh, eh, oso bertxotan, eta senpelarren e, eh, txapeldun izan dakoa, errenterien oh, txapeldun sortaturikoa, eta bertxolari oso Bueno, bertxoa mes, ez? Bertxo, bueno, bota. Kri kri, baino... Bertxo hop, revista bat, aldizkari bat, bertxo hop, por hop. Bai. biok bagaude mikrofona partekatzen. Zuka ipota bertxoa, eh? Baizea, boa. <laughs> Idatzi da bertxo papera ahian edo zen. papera bai. <laughs> bertxo ya, papera eta bertxo filtroa. Bueno, txiko diego. Bota. Gaztiak. Garagardoa alda irratiko parte Jakin banu zerbeza gehiago nekarke baina ez dut joan nahi, hemendik aparte, irratxaio libreak goraipatu arte. Irratxaio libreak goraipatu arte. Mila esker. Iarra, eh? Iarra. Ala moduzko. Ona. Beste kuña bat egin bardugu. Honekin ebai, eh, eh? Apuntatu dut metrajea, gero... Ona, ona, Artzeko. Hartzeko. Manila ba, Zuen bai menekin. Hori da. Bizo bukarari emateko, esker mila zui ere tortzea dati. Bixe. Hori da, guk ebai, konbidatu hauekin iratxe bat itea, beti eskertzeko da. Eh? Bai, Na, bai. eta nik konbidatuko nizueke bai zuri bertsoak etortzea, botatzea, edo bertso saio bat, edo bertso programa bat buruan, ez? Eh, ari naiz Ja, programa falta zaigu, eh? Parra. Más parece San eh, berotuko eh, gara hemen. Ba, eh. berotu. Eh, da, Eta zu es, bai, dituzen proiektu guztiak, nahi balimetu zu hemen jo, hau plaza bada, zuen are, zuen etxea da. Etorri lasai, izan badarenak izan nahi zutena, etorri lasai. Bai, eta pixkat esati ez? kultura badela gu duzela ja, eta kulturan parte dela bai irratia, bai musika eta bai bertsoa. Da nik uste luzatzen eko aukera kulturgintzan da biltzen hori, e, kulturgintzan ibilean luketen hori, gustatzen zaien hori egiteko, beldurri gabe lotxi gabe, eta ez pentsatzeko zer esan gauten, e, Ahotsa bakarra da, bizitza bakarra da, peatzak bakarra dira, orduan ba aurrera eta zurea da hitza, gazte. Ni bi gauza esateko, bat bit airu batea, Gora zintzilik! Gora! Gora! Gora, ertziok! Gora! Zintzilik! <laughs> Zintzilik! Zirratik! Librea! Ah! Librea, librea. <laughs> Bueno, bueno, bajarriko dugu agurtzeko zu eh, zebolleta. Zenuna... Bibala! Eh, Bibala. Bibalaren eskutik. Besarkadak eta labankadak, akaso? Ez, ah, beste bat, baina hori oso ondo dago. Eh, baina da, disko berdineko abestia, baina guztu da, azkeneko abestia. Ez que ni pentsatzen nun, eh, abestia etzela eh, eh, eh, erreproduzitzen. Erreproduzitzen. Zergatik, zein da izen burua? Ez que jartzen dit, error 404, jo. Ki hostia. Eh. Hori da. Ez <laughs> Eh, tu joko a bestia. Así era la bai, bai, pizca bai. eh, porque así era ya eh manifestazio baten audioak. Ni pentsatzen dut bat, zure txantxa bat izan zala, en plan. Se han pasado el fuego, ba, eh. Ba, no, a ver, técnica de eh. jaunaria, a ver, pizca tai despistatzea. Ta es ah, probatu. Es cojar la chirla. Es cojar la chirla. Me comen la chirla. Va, ba, bueno. Bueno. Agur. Venga, ba, <laughs> eh, ba, agur, ba, horrengo saioa noiz. Ah, eh, hilabeteko, <laughs> azkeneko, osteun eta... A ver, zeguna da. A ver, <laughs> hombre, pues, hombre, curratelo, hostia. Mítico juernes. Eh, a ver, tecnología, a ver, wow! millennial, bueno, teknologia millennial, a ver. Eta azpian dakat, azterketa bat, goizeko amaiketan. Eta hogeita zeian, hogeita zei ertziok, ai ama... A ver, maiatzak hogeita zei, eta zer daukazu? Hogeita zazpian, azterketa bat goizean. Bezperan. Oh. Orduan zer? Txuleta, txuleta. Asamblea irekia. Aztebetele nago. Asamblea irekia nago. Hori, zi, bar, du. A ver, ese gero ekañea dator, eta ekañea, a ver, ze, ekañearen bukaeran, zer? eskura. Ni, ostia, ni ez nago. <laughs> ostia, resu. Alde huegin ertziok enlatau. Txo. Ahi Bueno, itzeiko, asamblea irekia, <laughs> asamblea irekia. Baina, ara baki bar dugu ondo pentsatuta, ez? A ver, bizka, o, o, bai, o, eh, Entzun? Proiektu hori daukaguna eskuartean, ba igual ertziok horrere bertan egotea, baina bueno, dugu pixka bat ere. Alde bueno. ertziok bat grabatu gaztaino eta gero hemen eh, emititu. <laughs> Ezakit izen bora egongo da, no? Proiektos. Eh? Eh, bueno, dana airean gehatzen da, dana hori itzen duen bezala, dan guztia airean gehatzen da. Uinetan! Uinetan gehatzen da, hobeto esan da, eta urrengo hilabetean ikusiko dugu elkar. Entzungo dugu luego el Eh. Error 404. Viva la Guaxavi Disco. Gay ah, no uh. Error berreonda lao. paese tutto, A? Eh. zentzu duna naiz ni Euskaldu bezainaraki Guzti zer aldatzen dena Ogeita bilagunekin Goi herritar peto peto Aurretik ez bazenekin Espaina izlaz pero eo eo eo eo eo Gaur denok gorriare eta resumena iganderoko zakarra Ausenda da inporta zaigun atezateko bakarra aditu gipuzko arro etxa fuego fraternala muturka genbiltzan baina gola sartu du reala Andrez entzuduna naiz Don donez beben albaitari turreko aldapetako Euskal Juligana adi kamiseta laranjakin Ale, ale, euskaltelare ez horia Kamiseta bezela xe Musu gorri eta zuria Katedraleko fijo bat Bingo tarra alegia Piztien arkade noe oe oe oe oe Zirkua eta hogia Penalti izan da joe oe oe oe oe Zirkua eta hogia PSOE, oe, oe, oe, oe.